O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا olamlar parvardigori Allohga hamdlar aytamiz. Bir kun kelib albat yana ul buyuk zotga qaytamiz. Habibimiz Muhammadga salovat va salom bo'lsin. Yuraklardan chiqar so'zlar mudom ushbu kalom bo'lsin. Din yo'lida ezilgan kim ul muhtaram Ahmad bilan ashoblarni endi Alloh ko'mib qo'ysin rahmat bilan. Bizlarni ham ergashtirsin. haqni topgan mayoqlarga oxiratga sof boraylik buyalmaylik bu yoqlarga din yo'lida ketarkanmiz yo'l to'suvchi habislar bor gar adashsak to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi hadislar bor shunday aka dastur oldi bir hadisni keltiraylik shu hadisni o'qib asta bilmaganga bildiraylik Tamim ibn Avs doriy Alloh undan rozi bo'lsin. Qoldirganlar bu hadisni hamma bunga quloq solsin. Rasululloh deganlarki, din o'zi bu nasihatdir. Biroq aybin elga yoymoq, zulm qilmoq vasihatdir. Hadislardan dars olaylik. Robbim bizga bilim bersin. Bilim bersin dinimizga, foydasi ko'p ilm bersin. Assalomu alaykum. Bizning radiomizni tinglab turgan ahli islom birodarlar. Assalomu alaykum. Bizning juma dasturimizni eshitayotgan ahli iymon birodarlar. Abdurashdagi bahorning issiq kunlari ham Allohning izni bilan kirib keldi. Ha, ukajon. Qarang, qanday chiroyli manzara. Qadrli mujohid va muhojir birodarlar, hamda muhtarama opa-singillar. Sizlar bilan navbatdagi juma dasturimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun juma iymonlashib g'uborlarni ketkizaylik. Endi asta so'zni qisqa satrlarga o'tkazaylik. ولا ننسى رجالا عاضدوا عاضدوا نزح الطواغيت اكتساحا ولا ننسى رجالا عاضدوا لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Nima? Sen Allohdan g'azablanib keldingmi? Men sendan o'zimning emas, Allohning haqqini olsam, shunga g'azablanasammi? Rossiyadagi mardikorlarga murojaat. O'zbekistonga berib yubordi. Ha, birodarlaringiz O'zbekistonga borgani aniq, lekin ular uylariga borganlari yo'q. Tibbiyotchi birodarlarimizning majlisida Xayrullo alhamdulillah oxirgi vaqtda bo'lgan Shaktuydagi janglari Afg'onistonda postani 6 kishi urib turib 15 minutda fath qilib qo'yishdi biznillah. Yahudiylarning yaxshilari haqida balki yahudiy ulamolaridan Abdulloh ibn Salom radhiyallohu anhu singari Allohning so'nggi elchisiga ergashganlar. Qaytar dunyo qissalari Allohga zorlanganicha yig'iladi va Allohim uning aqli, mol davlati ko'zini tortib olgin deb duoibat qildi. Hujum avvalida fidoining bahaybat mashinasi ustunchalar, norchalar chiqib ketdi, eskirachan. Fidoya bu dedim. Shaynon duo va She'riyat bo'stonidan. Yo Rab, Shu sabab qarshingda egilib tavba eshigini qoqib ko'z yosh to'kdik. Chunki hayotimiz mobaynida kim bildir yig'ilatdik, gohida nohaq so'kdik. Ozodlikka nima yetsin? Mulla birodar Musra xpal pa panjara shov ay der Men-ku mayli, katta ustoz ulamolarga va muftiylarga bizdan ko'ra qattiqroq azob berishadi. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Zubayrga bu yerdan chiqib uyingga qayt deb buyruq berdi. Axir ular bostirib kirishmoqchi deb qarshilik ko'rsatishga urinib ko'rdi Abdulloh. Nima qilsalar ham mayli. Kim meni hali o'ziga amir deb bilsa va menga itoat qilishni o'ziga vojib deb o'ylayotgan bo'lsa, uyimdan chiqib ketsin, deb keskin buyruq berdi Usmon radhiyallohu anhu. Yosh sahobalar barchasi itoat qilishdan o'zga chora topmay, xalifa buyrug'i ostida Usmon radhiyallohu anhu uyini tark etishdi. Faqat Abdulloh ibn Zubayrgina eshik ostonasidan baribir ketmadi. Bir o'zi uyni himoya qilib qolaverdi. Birozdan so'ng isyonchilar yana bir bor kirishga urinmoqchi bo'lishdi. Lekin ostonada turgan Abdulloh ibn Zubayrni ko'rib, birontalari ham unga yaqinlashishga jur'at qila olmadi. Keyin ular hiyla qilishga o'tishdi. Usmon radhiyallohu anhu o'tirgan uydan boshlanib, butun hovli orqali to darvozagacha ulangan yog'och shipon soyabon bor edi. Isyonchilar o'sha soyabonning darvozaga taqalgan tarafini yoqib yuborgan edi hamki, ko'p o'tmay soyabon devor bilan qo'shilib quladi. Devor qulagach, uy deyarli himoyasiz qoldi. Abdullah ibn Zubayrning bir o'zi shuncha joyini nazorat qilishga ulgura olmas edi. Buning ustiga uyning derazalari, tuynuklari ham himoyasiz bo'lib, u yerlardan biron mashaqqatsiz ichkariga kirib olish mumkin edi. Qosh qorayib, qorong'u tushgach, isyonchilardan biri buzilgan devor tarafdan xufiyona ravishda hovliga kirdi. Keyin deraza orqali Usmonning oldiga kirib oldi va unga qarata "Iste'fo ber, tinch qo'yamiz" dedi. shuring qursin bechora. Allohga qasamki, jahiliyatda ham, islomda ham biron marta ayol kishini yalang'och holda ko'rishga botina olmaganman. Usmon radhiyallohu anhu ning hayosi juda kuchli edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda odamlarning eng hayolisi Usmon deganlar. Farishtalar ham u zotdan hayo qilishlarini aytganlar. Usmon radhiyallohu anhu o'z ahli ayoli bilan birga bo'lganda ham hech qachon ularni kiyimsiz qoldirmas edi. Usmon radhiyallohu anhu o'zlaridagi hayoni eslatib, bu fitnachining birovni uyiga derazadan bostirib kirishi naqadar surbetlik va behayolik ekaniga ishora qilyaptilar. Ya'ni mening huzurimda ayollari bo'lishi mumkinligini bila turib, ruxsatsiz tag'in derazadan oshib kirasanmi degan ma'noda edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at bergan kundan buyon hali o'ng qo'limni avratimga tekkizmaganman. Tasavvur qiling. Orada 35 yilcha vaqt o'tgan. Xullas, avvalambor birovni uyiga bunday behayollarcha kirish yaxshi emasligini, hayo uyati bor odam qanday bo'lishi kerakligini ifodalaydigan bir qancha so'zlarni aytishlardan so'ng uning gapiga javob berdilar. Men Alloh azza va jalla menga kiygazgan kiyimni hargiz yechmayman. Alloh taolo saodat ahliga o'z fazli karamini ko'rsatmaguncha va shaqovat ahlini xor etmaguncha shu joyimdan jilmayman. Shu bilan so'zidan qaytmay turaverishlarini unga uqtirdilar. Hayo haqidagi yuqoridagi tanbehdan uyalib, qat'iy rad javobidan esankirab, haligi isyonchi chiqib ketdi. Sheriklarini oldiga chiqqach ular, "Xo'sh, nima qilding?" deb shoshilib so'rashdi. Allohga qasamki, boshi berk ko'chaga kirib qoldik. Allohga qasamki, uni o'ldirishdan boshqa narsa bizni qutqara olmaydi. Uni qatl qilish esa bizga halol emas, mumkin emas. Shunda Usmon radhiyallohu anhu ni metin muvozanatidan chiqarmoqchi bo'lib, derazalariga tosh ota boshlashdi. Shunda Usmon radhiyallohu anhu derazadan boshini chiqarib, "Vayl bo'lsin sizlarga! Uyda mendan boshqalar ham borligini bilmaysizlarmi?" Shunda ulardan biri mazah qilib, Biz otganimiz yo'q, dedi. Bo'lmasa kim otdi? deb Usmon radhiyallohu anhu so'radilar. Alloh otdi, dedi haligi nodon masxaromus. Usmon radhiyallohu anhu Yolg'on ayting, ovozing o'chkur. Agar Alloh otganda xato qilmas edi, menga albatta tegar edi. Sizlar esa tekkiza olmadingizlar, dedi. Ular yana gapirgan gaplardan hijolat bo'lib, jim bo'lib qolishdi. Lekin bari bir biron narsani tezroq uyushtirmasi bo'lmas edi. Shuning uchun yana Usmon radhiyallohu anhu huzuriga bir kishini kirgizib yuborishdi va unga Usmondan bizlarni tezroq xalos qilgin deb tayinlashdi. Bani Lays qabilasidan bo'lgan o'sha kishi ham deraza orqali kirib bordi. Usmon uni ko'rgach, "Sen qaysi qabiladansan?" deb so'radi. "Laysdanman", javob berdi u. "Sen meni o'ldiruvchi emassan", dedilar. Shunda haligi isyonchi nimaga ekan deb so'radi falon kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh taolo hifzi himoyasida saqlashni so'rab duo qilgan qabiladan emasmisan ha o'sha qabiladanman demak o'sha qabila Alloh hifzi himoyasidan chiqishi mumkin emas agar sen meni o'ldirsang qabilang Alloh hifzidan chiqib qoladi shuning uchun tinchgina qaytib keta qol dedilar bu gapdan chindan ham ta'sirlanib isyonchi chiqib ketdi va sheriklarini ham tashlab u yerdan mutlaqo ketib qoldi. Bu holni ko'rgan isyonchilar bu ishni faqat Usmonning o'z qavmidan bo'lgan kishigina bajara oladi deb uning oldiga bir Qurayshlik isyonchini kirgazib yuborishdi. U ham kira sola: "Ey Usmon, men seni o'ldirgani keldim" dedi. "Sen ham meni o'ldirmaysan" dedi Usmon radhiyallohu "Nega endi?" deb hayratlandi Qurayshlik. Falon kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga, ya'ni Qurayshdan iymon keltirgan kishilarga istig'for so'raganlar. Shuning uchun harom qon to'kishda ishtirok eta olmaysan. Haligi kishi ham Allohdan mag'firat so'ragancha chiqib ketdi va u ham shiriklardan ajrab ketib qoldi. Shu asnoda ulug' sahobalardan biri Yahudlarning eng birinchi iymon keltirgan zot Abdullah ibn Salom kelib, ularni qilayotgan ishlaridan qaytarishga urinib ko'rdilar va aytdilar: "Ey insonlar, o'z zararingizga o'zingizga qarshi Allohning qilichini yalang'ochlamanglar. Negaki Alloh qilichi yalang'ochlansa, Allohga qasamki, uni qiniga qaytarib bo'lmaydi. Sizlarga vayl bo'lsin, butun siyosatingiz qamchi bilan, tayoq bilan bo'lsa ham bir amallab o'tayapti. Shunday ekan, bu qilmishingizdan qaytinglar. Zero agar Usmonni o'ldirsanglar, Allohga qasamki, qilishdan boshqa narsa bilan siyosatingizni o'tkaza olmay qolasiz. Sizlarga vayl bo'lsin. Bu shahar Alloh taoloning farishtalari bilan o'ralgan. Agar bu kishini o'ldirsangiz, maloikalar shahringizni tark etib ketishadi. Bunga javoban ular qo'pollik va beodoblik bilan ulug' sahobiyga Yahudi ayolning o'g'li. Sen bu bilan nima ishing bor? Chiq, yo'qol bu yerdan, deb haydab solishdi. Keyin oxirgi urinishda isyonchilar Abu Bakr Siddiqning o'g'li Muhammad ibn Abu Bakrni Usmon radhiyallohu anhu oldiga kirgazib yuborishdi. Isyonchilar unga "Borchi, balki sen o'ldira olarsan" deb jo'natishdi. Usmon radhiyallohu anhu uni ko'rgan zahoti "Vayl bo'lsin senga. Sen ham shular bilan birgamiding? Nima? Sen Allohdan g'azablanib keldingmi?" Men sendan o'zimning emas, Allohning haqqini olsam, shunga g'azablanasanmi? Men senga nima jinoyat qilgan edim?" deb koyib berdi. Muhammad bu gaplar qarshisida lom mim deya olmadi. Hech narsa qilmagancha uning oldidan qaytib chiqdi. Uning ham hech narsa qila olmaganini ko'rgach, fitna ahlining g'azabi yanada kuchaydi. Endi Usmon radhiyallohu anhu oldiga ishni tezroq bir yoqlik qilmasak juda cho'zilib ketyapti degancha fitnachilardan bir nechtasi birdaniga kirib bordi. Ular Qutayba Sukuni, Savdon ibn Hamron Sukuni, Rafiqi ibn Harb va yana bir necha kishi edilar. Usmon roziyallohu anhu bundan avvalgilar kirganda ham Qur'on o'qiyotgan edilar. Bular kirib borishganida ham kalamullohni tilovat qilgan holda o'tirar edilar. Birinchi bo'lib xonaga kirganlar bu holni ko'rib to'xtab qolishdi. Ularni to'xtatgan haybatli manzara shundan iborat ediki, ular oldida 83 yoshli nuroniy bir sahoba o'tirardi. Buning ustiga Allohning kitobini tilovat qilardi. Hammasidan ham qo'rqinchlisi u kishi mu'minlarning amiri xalifa Usmon radhiyallohu anhu edi. Bular esa shu ulug' insonni shu holda qatl qilishlari kerak edi. Oxirgi kirgan Rofiqi, "Nima bo'ldi? Nega turib qoldilaring?" dedi. Ko'rmaysanmi, endi nima qilamiz? deyishdi sheriklari. Ish sho'ring qurgur lapashanglar degancha Rafiqi xanjar bilan Usmon radhiyallohu anhu ga tashlandi va kuch bilan Usmon radhiyallohu anhu ga xanjarni sanchdi. Qur'onni esa oyog'i bilan bir tepdi. Qur'on uchib ketib, yana Usmon radhiyallohu anhu quchog'iga qaytib tushdi va uning ustiga Usmon radhiyallohu anhu qoni to'kildi. Qon fasayakfikahumulloh Allohning o'zi sen uchun ularga kifoya qiladi oyati ustiga tomgan edi. Dar haqiqat Usmon radhiyallahu anhu qatlida ishtirok etganlarning barchasiga Alloh o'zi kifoya qildi va keyinchalik hammalari qatl qilindilar. O'sha xonada Usmon radhiyallahu anhu ning ayollari Noila binti Farokisa ham o'tirgan edi. U kishi darhol o'z erini himoya qilish uchun otildi. Usmon radhiyallohu anhu ni urish uchun savdon qilichini ko'targan edi hamki, Noila uni himoya qilib, qo'li bilan qilichini to'smoqchi bo'ldi. Lekin bu hol badbaxtni to'xtatmadi. Zarba Noilaning orqasiga tushdi. Keyin qilichni ko'tarib Usmon radhiyallohu anhu ga yana bir zarba berdi. Bu zarba uning yelkasini ikkiga bo'lib yubordi. Keyin qilichni ham qo'yib, hanjar bilan tashlandi va uni tiqa boshladi. Hammasi bo'lib hanjarni 9 marta sanchib oldi va 3 tasi Alloh uchun, 6 tasi esa senga o'z nafratim uchun deb qo'shib qo'ydi. Shuncha zarbalardan so'ng Usmon radhiyallohu anhu halok bo'lganligi ma'lum edi. Ammo shunga qaramasdan yanada xotirjam bo'lish maqsadida Qutayba qilichini uning ko'kragiga tiradi va kuch bilan uni Usmon radhiyallohu anhu tanasiga botirdi. Yana bir badbaxt esa Usmon radhiyallohu anhu ustiga oyoq bilan chiqib, ko'kragi ustida sakray boshladi va hamma qovurg'alarini sindirib tashladi. Usmon radhiyallohu anhu uyida bir qancha xizmatkorlari ham bor edi. O'sha paytda ular to'polonni eshitishdi va darhol qurollanib, shovqin bo'layotgan xonaga kirib borishdi, lekin ular kech qolishgan edi. Xizmatkorlardan biri qilichini yalang'ochlab savdonga tashlandi va uni chopib tashladi. ammo ko'pchilik bo'lib fitnachilar uni o'ldirishdi. Yana bir xizmatkor esa kira sola Qutaybani qilich bilan urib o'ldirdi. Fitnachilar bu qulni ham o'ldirishdi. Shunday qilib, Usmon radhiyallohu anhu xizmatkorlari bilan uning qotillari o'rtasida jang qizib ketdi. Endi kechki dasturimizdan olingan hafta nomi. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qaysi bir fitna ish bo'ladigan bo'lsa shunga olib borilsa bular shunga shumg'ishib kirishadi ya'ni fitnani nihoyatda avj oldirishadi musulmonlarga zarar bo'ladigan hamma fitnada ishtirok etishib, shular musulmonlarning ziddiga ish qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bularga nisbatan o'zini hukmini bayon qilyapti. Fa illam ya'tazilukum agar sizlardan chetlanishmasa, ya'ni sizlarga jang qilishsa bular va yulqu ilaykum assalama sizlarga sulh qildik deb sizlar bilan ahdi paymon qilishmasa va yakuffu aydiyahum qo'llarini tiyishmasa jangdan musulmonlarga ozor berishlikdan musulmonlarga qurol ko'tarishlikdan o'zlarini tiymaydigan bo'lsa fahuzuhum ushlanglar ularni asir qilib va qutuluhum haysu saqiftumuhum qayerda topsangizlar ularni qatl qilinglar dedi alloh subhanahu va taolo shanba shanba düşmanın bular bugun ceng qilmasa ertaga qilar biz jihad bugun dushmanni qarbiga qo'rquv solib turgan narsa shu bizda shu birlashib turganligimizda Allohning qo'li jamoatning ustida degan hadisga muvofiq shu Allohning ozginagina bizga madadida bo'lmasam biz dushmanlarni oyoq ostida qop ketamiz agar biz mana bu Alloh taolaning qaytargan narsadan qaytmasak Mana bu narsani ham eslatib qo'yaman, jamoatda sodir bo'lib turadigan narsa. Yana aytaman-ku, ba'zi holatlarda shunaqa bir torliklar kelgan vaqtida vaholanki shu bizga imtihon shu. Qani biz sabr qilamizmi? Yo sabr qilmaymiz. Shuning uchun mana bu narsani ham eslatib qo'yamanki, xosatan mas'ullar tomonidan, shu birodarlar tomonidan e, sodir bo'ladigan e, har qanday holatlarga chiroylik javob berishlikka, ularga chiroylik bir muomala qilishlikka Chunki mana bu bugun kufrni fikriy, jismoniy olib borayotgan kurashini qarshisida birodarlar ko'pchilik to'kilib qoladi. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli uning barcha ismi sifatlarining zohiriy ma'nolarini aqliga to'g'ri kelmayapti degan da'vo bilan boshqa ma'nolarga burib ta'vil qilmaymiz imom Abu Hanifa rahimahulloh hech kimsaga Allohning zoti xususida so'zlashga haqqi yo'q. Balki ul zot o'zini qanday sifatlar bilan sifatlagan bo'lsa, mu'minlar ham u zotni shunday sifatlashlari vojibdir dedilar. Uning o'rniga milodiy 1807-yildan 1839-yilga qadar hukmronlik qilgan Mahmud II o'tiradi. Undan keyin Abdulmajid 1-chi, 1839-1851 chi yillarda rahbarlik qiladi. Shunday qilib, bu ikkalasi Salim 3-ning maqsad va vazifasini davom ettiradilar. Bir kechada endi bir hijrat diyori bo'lsa, jihodiy maydon bo'lsa, biz unaqa narsalarni ko'rmaganmiz. Kechasi soat 12:1larda shunaqa qattiq bir portlash bo'ldi. Endi shunaqa yurakka g'ulg'ula kelyapti. Endi duk-duk men aytdim, qayerlarga kelib qoldim, <laughs> nima bo'lyapti? Endi er, Ertasi kun tong otdim, aytdim. O'shanda 13 kishi, 14 kishi yotgan edik istixborotda. Bitta menmi desam, qolganlar ham uxlamagan ekan, o'zi keyin. <laughs> Alhamdulillah ta'lim olgandan keyin o'sha portlash nima hech narsadan qo'rqmaydigan portlash dushanba oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat Pokiston bo'lsin, Afg'oniston bo'lsin, biz alhamdulillah shar'iy jihodda mashg'ulmiz. Biz o'zimiz jihodimizda hech qanday shak shubha qilmaymiz. Men aytamanki, agar shuni tasavvur qilsa ki biz barhaq emasmiz, Men aytamanki, Alloh taolo uni o'zining rahmatidan uzoqlashtirgan. Yo'q, biz alhamdulillah barhaqmiz. Biz kattalarimizni qurbon qilganmiz. Biz birodarlarimizni qurbon qilganmiz. Biz singillarimizni qurbon qilganmiz. Lol masjidda singillarimiz bizga payg'am berib ketgan shariat ya shahodat biz undan xiyonat qilmaymiz. Biz 1 mm ham orqaga qaytilmaymiz. Biz orqaga qaytmaymiz qaysi kuni biz orqaga qaytsak alloh taolo bizni zalil qilib tashlaydi tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir Sey shamba. taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tar Hulagu jo'natgan tahdidiy maktubni keltirgan 4 elchini qatl etib, boshlarini Qohiraning Zuveyla darvozasiga osib qo'yish va ularning orasida kelgan balog'atga yetmaganini mamluklar safiga qo'shish qarorini berdi. Bu darvozaga ilk bor mo'g'ullarning boshi osilishi edi. Mo'g'ul elchilarini o'ldirish fikrini bebars o'rtaga tashlagan edi. To Misr xalqi uni ko'rib, podshohimiz mo'g'ullardan qo'rqmas ekan deb ruhiyatlari ko'tarilishi hamda mo'g'ullarni qarshi olayotgan bu qavm mo'g'ullar ilgari duch kelgan qavmlardan butkul boshqacha ekanining e'loni edi. Bu hodisa mo'g'ullarning ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilgani oz bo'lsa-da ularning qalblariga qo'rquv va taraddudlanishni solgani tabiiy. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis İlimde bu Biz kufrning tog'i hokimiyatlarning zulmlarga sabr qilishga tayyormiz. Lekin o'z hayotini Alloh yo'lida taqdim qilish uchun kelgan qarindoshlarimizning ozg'ina bizga yetkazgan azar kulfatlarga sabr qilishga biz tayyor emasmiz. Ajib. Biz tog'ut hokimiyatning tayoqlarini, zindonlarini, qari kamirlarini, haqorat qilishlarini hammasini ko'tarishga tayyormiz, sabr qilib yuraymiz. Lekin bir oliy maqsad g'oya uchun jug'lashgan, to'plangan qarindoshlarimizdan ozg'ini yetgan azor kulpatlar sababidan sangarni tashlaydigan, maydonni tashlaydigan, a buni bilan minib bo'ladimi? Bular bilan jihad qilib bo'ladimi? Biz perishti jamoatni tepishimiz kerak. Mana shunda azor vasi bo'lamdi, davomliq mana kelimdi degan mana bu shaytonning vasvasi orqali mana bu qarindoshlarga sabr qilinmaydigan qarindoshlarining ozg'ini yetkazgan sahvan xatoliklarga sabr qilinmaydigan holatlar bizda bor. payshanba shu nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli Qur'on to'g'risida bid'at ahli da'volariga o'xshash mahluq yoki kufr ahli kabi Qur'on Muhammadning so'zlari yoki bu sehrdir, she'rdir va folbinlikdir deb aslo aytmaymiz ham, e'tiqod ham qilmaymiz va ixtilof ham qilmaymiz. Balki Qur'oni Karim olamlar Robbisining kalomi va g'ayru mahluqdir deb e'tiqod qilamiz va iymon keltiramiz. Kimda kim Allohning sifatlarini inkor etsa, uni sifatlarsiz qoldirsa, undan ushbu borliqdagi ixtiyor, af'ollar, xalq qilishlik va amr berishlikni nafi qilsa va bu olamni faol aql va falaklarning harakatlari deb atayotgan narsalariga bog'laydigan bo'lsa, bas u ana shu aqidaning tabiati bilan o'zining amaliy hayotida Allohni faqatgina taqlid yuzasidan qasd qilgan bo'ladi. Cho'kkandan keyin mash shu pulni olishganda dedi, keyin paqirni ichiga solib, yana joyiga qo'yib kelishdi. O'sha şey, misol bitta satilga, bitta satil saryoqqa pul yetadigan pul berdi-da endi. Pul berib o'shani ichiga solib, o'shaga qo'yib keling. Keyin olib borib qo'yib keldik. Qirg'iziston aytgan biz kelishuv qilamiz degan ketishdi keyin. Abdulaziz aka qo'mondan keyin yana boshqa birodarlar bor edi. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي Mo'mina onaxonlar, ey muslima singillar, bidiyatdan, xurofatdan bezib bo'ldi ko'ngillar. Bu kun shodon bo'lsalar, tabiatda yengillar 8-martni siz bayram qila ko'rmangiz. Ranjimangiz tikondek otilgan so'zlarimga. Biroq bu so'z o'tmadi ko'p yuzlari charimga. O'zingizni qiyoslab hayosiz besharimga 8-martni siz bayram qila ko'rmangiz. Qarang, bu kun layinlar iffatdan ham kecharkan. Hatto yuzsiz ayollar sharob, maylar icharkan. Buzug'likka duchor xalq din libosini yecharkan. 8-martni siz bayram qila ko'rmangiz. Ko'pdir yuzsiz ayollar, iffat undan o'kinmish. Otifasi hukmron, taqvo butkul chekinmish. Qilgan ba'zi ishidan tosh ham chetlab bikinmish. 8-martni siz bayram qila ko'rmangiz. Kim bu kunni ulug'lar, uning dilda jahli bor. Islomdan bexabarni oxiri na ahli bor. Ayting, bu bir xurofat. Sizga qanday daxli bor? 8 martni siz bayram qila ko'rmangiz. Demak, bugun kofiralar bayram kuni ham bizni jumamizga to'g'ri kelib qolibdi deng? Ha, lekin bu mavzuga keyingi jumada qaytsak bo'ladi inshaalloh. Hozir juma orasida bo'lgan eng muhim voqea 12 tonnalik fidoilik mashinasiga beramiz. Shoshmay turing, Hizbulloh. Bu hali keyinroqda. Bo'pti bo'lmasa, navbatni Nusratulloh akaning murojaatnomasining davomiga beraylik. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون zulm va qiynoqlarga duchor bo'lganlardan so'ng Alloh yo'lida hijrat qilgan zotlarni albatta bu dunyoda ham go'zal go'shalarga joylashtirurmiz. Endi oxirat ajri mukofoti yanada kattaroq ekanini odamlar bilsalar edi. Assalomu alaykum vatanlarini Alloh yo'lida tashlab chiqqan muhojir birodarlarim. Bugun ham siz azizlar haqida so'z yuritmoqchimiz. O'zlaringizga tegishli bo'lgan barcha narsalarni tashlab Qozog'iston yoki Rossiyaga diningizni olib hijrat qildingiz. Sababi Alloh taolo maqtagan muhojir bo'lish uchun, aniqrog'i Alloh Robbul alamin roziligini topish uchun chiqdingiz. Xo'sh, siz Alloh taolo sifatlagan haqiqiy muhojirlikni topdingizmi? topganday bo'ldingiz lekin siz turgan yerlarda ham vataningizdan kelgan bir to'da itlar sizni tishlab olish uchun ular ham ortingizdan kelganini bilasizmi ha buni bilganlar ham bilmaganlar ham bor bilganlar ham ikki toifaga ajralganini bilasizmi biz hozir aynan mana shu ikkiga ajragan bilag'onlar haqida so'z yuritmoqchimiz birinchi toifa muhojirlari Bular Rossiya yoki Qozog'istonga hijrat qilib, hali ham xotirjam bo'lmaganini yaxshi bilamiz. Sababi men ham aynan shu birinchi toifadagi muhojir bo'lganman. Ular nima qiladilar? Ularga kofirlarning chiroyli va jozibador Birlashgan Millatlar Tashkiloti nomli katta tashkiloti jonlariga oro beradi. Oldindan eslatib qo'yaylik. Bu tashkilot hamma musulmonlarni ham o'z bag'riga ololmaydi. Faqat qo'shtirnoq ichidagi baxtli musulmonlargina bu lotereyaga ilinib qolishlari mumkin. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Kimki Allohni, uning payg'ambarini va mu'minlarni do'st tutsa, najot topgay. Zero faqat Allohning guruhigina g'olib bo'lguchidir. Qozog'iston Avvallari Qozog'iston O'rta Osiyoda demokratiya asosida peshqadam bo'lib, bu tashkilotning ko'zga ko'ringan nuqtasi deb baho berilgan bo'lsa, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan o'z nufuzini tushirib yubordi. Bunga sabab esa o'sha o'zbek qochqinlaridir. Ular ham kofirlarning bu tashkiloti bizni tinch yerlarga eltib qo'yadi deb o'ylab, o'sha o'nga murojaat qilgan edilar. Ha, ular ishonishdi. Ishonch esa ko'p o'tmay o'zini oqladi. Muhojir birodarlaringizni tezda tinch bo'lgan O'zbekistonga berib yubordi. Ha, birodarlaringiz O'zbekistonga borgani aniq, lekin ular uylariga borganlari yo'q يا Ey mu'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas u o'shalardandir. Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Ana endi Rusiya haqida gaplashamiz. Rusiyaning har bir viloyatiga hijrat qilgan birodarlar ham yaqinlari ushlab ketilganidan xabar topganlaridan keyin ular ham ushbu BMT degan tashkilotni bosh ofisi hamda uning namoyandalarini qidirishga tushib qolishdi. Kimlardir Moskva shahridagi o'sha ofisga kelib, yahudiya ayol Yelenani topib, unga o'zining dardini yoya ketdi. Kimlardir esa boshidan o'tgan kechinmalarni qog'ozga tushirib, o'sha ayolning oldiga kelish taraddudini ko'rmoqda. O'sha Yelena deganlari haqiqatdan ham yaxshi insonmi? U haqiqatdan ham musulmonlarni tinch yerlarga kuzata oladimi? Ha, bir narsani yodga solish yodimdan ko'tarilishiga oz qolibdi. Boya yuqorida tashkilotni yordamiga erishishlik lotereya deb atagan edim. Lotereyangizga yutuq chiqishini xohlaysizmi? Unday bo'lsa, o'sha yahudiylarni oldiga borib, meni o'z yurtlaringga jo'natsalaring, jo'natlaring. Aks holda men Vaziristonga borib, serlarga qarshi jang qilaman desangiz, darrov sizga yutuqli lotareyani qo'lingizga beradi. Va nihoyat, ikkinchi toifadagi muhojirlarga ham yetib keldik. Ular kimlar va hozir qayerdalar?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 Alloh mol va jonlari bilan kurashgan zotlarni biron uzr sababli jihodga chiqmay o'tirib olgan kishilardan ham bir daraja afzal qildi va barchalariga go'zal oqibatni, ya'ni jannatni va'da qildi. Hamda Alloh jihod qilguvchilarni o'tirib oluvchilardan ulug' mukofot o'z tomonidan bo'lajak yuksak darajalar, mag'firat va fazlu marhamat bilan afzal qildi. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zotdir. Siz Shvetsiya va Norvegiyalarda uxlab turing, biz borib sizni uyg'otamiz inshaalloh degan shukr qilmay gunohlarim ko'p bo'lsa-da azoblashga shoshmagan bizni jihod maydonlariga keltirib qo'ygan Alloh taologa shukrlar bo'lsin gumrohlikda olardi bu jonimni qattiq azoblarga solib zo'rardi iymonimni qalbimda nur porlasa-da ushlab hayajonimni mehribonim Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin Agar xohlasa gumrohlikdan olardi bu jonimni qattiq azoblarga solib so'radim iymonimni qalbimda nur Porlasada ushlab hayajonimni Mehribonim Allohimga nega shukr qilmayin Yaqinlarim hidoyatdan qaytarmoqchi bo'lganda Shaytonlayin kuchun sarflab hasadidan o'lganda Sobir qadam qilib Robbim qalb iymonga to'lganda mehribonim Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga din hijratsiz bo'lmas ekan kufr hukm surganda islom oyoq osti bo'lar bu diyorda turganda ko'pchilikka berilmagan hijrat ato qilganda mehribonim Allohimga nega shukr qilmayin so'zini oliy qilish uchun g'ariblarni saylagan hijrat diyorida yana jamoatda aylagan bitta qo'lga bay'at berib itoatga shaylagan mehribonim Allohimga nega shukr qilmayin shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin barcha ummat xorlanganda eshitganda haqorat bizga nasib bo'ldi ko'pga yoqmaydigan tijorat jasoratli mo'minlarga bergan jannat bashorat mehribonim Allohimga nega shukr qilmayin mehribonim Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin Allohimga Allohimga nega shukr qilmayin Allahumga Allahumga nega shukr qilmayin Allahumga Allahumga nega shukr qilmayin Endi esa navbatni ustoz Yahyo Hikmati akamizga beramiz. Ustoz bizga yaxshi yahudiylar haqida ham tushuntirib beradilar. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qoin, hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron bismillahirrohmanirrohim Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ahli islom birodarlar Sayyuhnistlarning bitiklarini protokollarini o'rganarkanmiz shu yovuz bitiklarni tuzgan va ularni tadbiq etib insoniyat hayotini zaharlab kelayotgan toifa sayyuhnislarning o'zlarining kimlar ekanlarini, kelib chiqishlarini, kirdikorlarini, botil da'volarini tutib turgan asos ustunlarini bilishimiz lozim bo'ldi. Va bunda ko'rdikki, sayyuhnislar bu Alloh Qur'onda basharalarni ochib tashlagan o'sha o'sha razil yahudiylar ekanlar. Bular o'shalar ekanlarini 14 asr muqaddam Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qanday o'lim tilash salomlarini bergan bo'lsalar, bugungi musulmonlarga da aynan o'sha salomlarini berib kelayotganlari misolida ham ko'rdik. Sayyuhnislar bashariyatga dushmanliklarida o'tmishdagi yahudiylardan da ashaddiyroq ekanliklarini ularning bitiklarining keyingi tahlillarimizda yanada ko'rurmiz inshaalloh. Endi haqli bir savol tug'iladi. Bu yahud deyilganning yaxshisi ham bo'lganmi o'zi? Ha, bo'lgan va hozirda ham bor. Buning haqiqatini ham Allohning kitobi Qur'oni Majiddan topurmiz ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أهل كتابنين همس هم برابر إمس ahli kitob orasida sajda qilgan hollarida tunlari Allohning oyatlarini tilovat qiladigan to'g'ri yo'ldagi jamoat ham bor. Oli Imron surasi 113-oyat. Bunday to'g'ri jamoat Musa alayhisalomning qavmi, ya'ni Yahud qavmi orasida ham borligini Alloh taolo alohida xabarini berdi. Musoning qavmi orasida shunday jamoat ham borki, ular haq so'z bilan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlarlar va haq hukmlar bilan adolat qilurlar. A'rof surasi 159-oyat. Alloh subhanahu va taolo ilgarigi Tavrot va Injil kitoblarini shunday hidoyat mayoqlari qilgan ediki, Ularni to'g'ri tilovat qilgan kishi so'nggi kitobulloh Qur'onga ham iymon keltiradi. Biz kitob, ya'ni Tavrot, Injil ato etgan zotlar orasida uni to'g'ri tilovat qiladigan kishilar ham bordirki, ana o'shalar Qur'onga iymon keltirurlar. Baqara surasi 121-oyatdan. O'zlaridagi Tavrotda va Injilda oxir zamon payg'ambari aynan Muhammad sallallohu alayhi va sallam ekanlarini bilgan ahli kitobning hammasi ham bu haqiqatni yashirmagan va yuz o'girmagan, balki Yahudi ulamolaridan Abdullah ibn Salom radhiyallohu anhu singari Allohning so'nggi elchisiga ergashganlar. Ular shunday kishilardirki, ummiy, savodsiz payg'ambarga nomini o'z oldilaridagi Tavrot va Injilda yozilgan holda topishadigan elchimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga ergashadilar. A'rof surasi 157-oyatdan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli bo'lib kelgunlarigacha buzilmagan Tavrot va Injilni mahkam ushlaganlar ularga amal qilib yashab o'tganlar ham bo'lgan va to'g'ri yo'ldagilar ham shular bo'lganlar. Ularning oralarida kitobni mahkam ushlagan va namozni to'kis ado qilgan zotlar ham borki, albatta biz o'zlarini tuzatuvchi kishilarning ajr mukofotini zoyi qilmagaymiz. A'rof surasi 170-oyat. Alloh Robbil alamin o'z xalili Ibrohim alayhisalomga bergan ilohiy va'dasiga muvofiq, jumladan uning Sora xotinidan bo'lgan zurriyotlari Bani Isroildan bashariyatning peshvolarini chiqardi. Biz Tavrotni Bani Isroil qavmi uchun hidoyat, to'g'ri yo'l qildik. Ular o'z dinlari yo'lidagi balo kulfatlarga sabr toqat qilishgach, biz ulardan bizning amrimiz bilan odamlarni hidoyat qiladigan peshvolarni chiqardik. Ular bizning oyatlarimizga aniq ishonar edilar. Sajda surasi 23-oyatdan va 24-oyat. Dar haqiqat 5 ta ulul azm payg'ambarlardan ikkitalari Musa va Iso alayhimussalomlarni Alloh taolo Bani Isroil qavmidan chiqardi. Yusuf, Harun, Yusha ibn Nun, Ilyos, Al-Asa, Sham'un, Davud, Sulaymon, Uzayr, Zakariyo, Yahyo alayhimussalom payg'ambarlar, Tolut hazratlari, Maryam Siddiqa ham shu qavmdandirlar. Yana biz bilgan va bilmagan nabiylarni, solihlarni, mujohidlarni shahidlarni, olimlarni va boshqa ulug'-ulug' bandalarini hamda buyuk jihodlar va futuhotlarni Robbil Izzah Bani Isroilga ato etgandir. Mana shularni va yana boshqa mislsiz marhamatlarini eslatib, Alloh Qur'onda Bani Isroilga bunday xitob qiladi. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilgan ne'matimni va sizlarni butun olamga afzal qilgan paytimni eslang. Baqara surasi 122-oyat. Shu joyda biz muhim bir nuqtaga keldik. Xo'sh, endi Alloh Qur'onda maqtagan bu yaxshilar ham Yahud qavmidan bo'lsalar, Alloh Qur'onda mazammat qilgan boyagi razillar ham Yahudiylar deilsa, Orada bularning o'zaro farqi nimada? Odatda Yahud, Yahudi, Bani Isroil deilganda biz musulmonlarning zehnimizga qabih qavm, Allohning, payg'ambarlarining, islom dinining va musulmonlarning eng birinchi dushmanlari keladi. Bu masalada haqiqat kim Yahud, Yahudi Bani Isroil nomlari bir narsa bo'lib, qavmni, xalqni anglatadi. Endi shu bir qavmdan mu'minlari ham, kofirlari ham bo'lgan va hozirda ham bor. Misliki arabning, o'zbekning va boshqa har qavmning o'z mu'minlari yu kofirlari bo'lganidek. To Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning risolatlariga qadar Bani Isroil orasidan Tavrotga, Injilga iymon keltirganlar va bu kitoblarga amal qilganlar to'g'ri yo'ldagilar bo'lganlar dedik. O'sha davrlarda ham o'z kitoblariga payg'ambarlarga ergashmaganlari Bani Isroilning kofirlari bo'ldilar. Ammo Qur'on nozil bo'lgandan keyin ilgargi ilohiy kitoblarning barchasi Allohning izni irodasi bilan mansuh bo'ldi, bekor qilindi. Endi faqat ulargagina iymon keltirish yetarli bo'lmay qoldi. Ular bo'yicha yashashku umuman nojoiz bo'ldi. Endi Bani Isroildan kimda kim o'z kitoblari bilan birga Qur'onga ham iymon keltirsa va uning shariati bo'yicha yashab o'tsagina najot topishi mumkin bo'ldi-yu, xolos. Ahli kitob ishida o'z kitoblari bilan birga Qur'onga ham iymon keltiradigan boshqa ko'pchilik qamdoshlari kabi Allohning oyatlarini sal qiymatga sotib yubormaydiganlari ham aniq bor ekanlarini Haq taolo xabar berdi. Albatta ahli kitob ichida Allohga hamda sizlarga nozil qilingan narsaga Qur'onga ham o'zlariga nozil qilingan narsaga Tavrotga, Injilga ham iymon keltiradigan Allohga itoat qilib bosh eguvchi Allohning oyatlarini ozgina qiymatga sotib yubormaydigan zotlar ham bor ekanligi aniq ravshandir. Ana o'shalar uchun Parvardigorlari huzurida ajru savob bordir. Oli Imron surasi 199-oyatdan. Shunday qilib, yahudiylarning mu'minlari ham bor va yahudiylarning kofirlari ham bor. Unisi bunisi qavmi bo'yicha yahudi deylarkan. Ularning boyagi yaxshilari Qur'ongacha ham musulmon bo'lib o'tganlaridir. Ana shundaylar bizning Qur'onimizga ham iymon keltirganlar, chunki ular Qur'ongacha ham musulmonlar edilar. Shu tariqa Yahud qavmidan bo'lgan Tavrot va Injil musulmonlari bizdan va biz Qur'on musulmonlari ulardandirmiz. Biz Qur'ondan ilgari kitob, ya'ni Tavrot, Injil ato etgan zotlar, ya'ni Yahudi va Nasroniylar orasidagi mu'minlar unga, ya'ni Qur'onga iymon keltirurlar. qachonki ularga Qur'on tilovat qilinsa, ular bizlar unga iymon keltirdik. Albatta u Parvardigorimiz tomonidan bo'lgan haqiqatdir. Shak shubhasiz bizlar Qur'on nozil bo'lishidan ilgari ham musulmonlar, ya'ni Allohni yagona bilib bo'ysunuvchilar edik derlar. Qasas surasi 52-53 oyatlar. Demak, endi to'g'ri yo'lda bo'lish uchun yahudiylar Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u zot keltirgan Qur'onga iymon keltirmoqlari zarurdir. Ammo afsus, yahudiylardan islomga kiradiganlari juda ham oz bo'larkan. فلا يؤمنون إلا قليلا Bas ularning kamdan kamlari iymon keltiradilar. Niso surasi 46-oyatdan. Bani Isroildan yakkam dukkamlari islomni qabul qilarkan, ammo qavm sifatida ular islomga kirmadilar. Holbuki yahudiylar va nasorolar ham iymon keltirsalar, o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم Agar ahli kitob ham iymon keltirganda edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. Oli Imron surasi 110-oyatdan. Alloh benihoya mehribon zot islomga kirsalar, ularning barcha yomonliklarini o'chirib yuborishini va jannatiga kiritishini va'da berib turibdi. Agar ahli kitob iymon keltirib, Allohdan qo'rqsalar edi, biz albatta ularning yomonliklarini o'chirgan va jannat ne'matlariga dohil qilgan bo'lar edik. Moida surasi 65-oyat. Hatto bandalar ilgari qaysi botil dinlarda bo'lganlaridan qat'iy nazar islomga kirsalar, Rob Taolo ularni halokatdan najot berishini va mukofotlarga burkashini e'lon ham qilib turibdi. Albatta, iymon keltirgan zotlar, yahudi bo'lganlar, nasroniylar va Allohga ishonadigan, ammo biror shariatga amal qilmaydigan toifa bo'lgan sobiylar, ulardan qaysilari avval qaysi dinda bo'lganlaridan qat'iy nazar iymonga kelib, yolg'iz Allohga, oxirat kuniga ishonsa, va yaxshi amallar qilsa, o'shalarga Parvardigorlari huzurida ajr bordir va ular uchun xavf va xatar, g'am anduh yo'qdir.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 Allohning amr farmoni shubhasiz ado qilingusidir. Niso surasi 47-oyat. Biroq Bani Isroil qavm sifatida baribir islomni qabul qilmadi. Bilaks shu dinni keltirgan Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mudom tahqir ostiga oldi. Shu o'rinda bizni tinglab turgan o'zbek tilida so'zlashuvchi dindoshlarimizga mana bu haqiqatni da yetkazib qo'ymoqchimiz. O'zbek tiliga kirib ketgan mamadana so'zi bilmagan narsalarga o'zini dono ko'rsatadigan bidir-bidir gapga chechanlik qiladigan kishiga ishlatiladigan bo'lib qolgan. Aslida bu so'z Muhammad dono iborasining qisqartirilgan shakli bo'lib, uni yahudlar payg'ambarimizni istehzo qilish uchun chiqarganlar. Ma'nosi ha endi bu Muhammad dono, ya'ni mamadana chiqibdi. Biz Bani Isroil afzal qavmga dinimizni o'rgatmoqchi bo'lib, mamadan ali qilyapti, bidirlayapti deganlaridir. Shuning uchun biz mu'min birodarlarimizni bu so'zni ishlatishdan qaytaramiz toki bilib bilmay bu xabis yahudlarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi ishlatadigan maskaralarını takrorlab qo'ymaylik. Mavzuning davomini inshaalloh yana suhbatlashamiz. Va jazakumulloh xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar. Sen qilding vayron, Isroil Isroil, shayton qilding qo'y, hammani aylab hayron. dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Tibbiyot markazida ham o'tgan hafta birodarlarimiz yig'ilish qilishgandan xabardor bo'lib qoldik. Demak, endi tinglovchilarimiz ham boxabar bo'lishar ekanda. Amir boshla bizni jangga, yurak tafti bosilsa, dardlar sig'mas ushbu tanga. zolimdorga osilsin Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah Astaidu billah va a'iddu lahum mastata'tum min quwwati va min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi va aduwwakum va akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda marhamat qilyaptiki Ey mu'minlar, ularga qarshi toqatingiz yetkanicha kuch-quvvat va ribatul xoyl egarlangan otlarni tayyorlab qo'yinglar deb Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini Alloh yo'lidagi jihad uchun i'dodga Alloh taolo buyuryapti. Turhibuna bihi aduwallohi va aduwakum. Ana u harbiy, nizomiy tayyorgarlik bilan Allohni dushmanlarini, ya'ni ochiq kofirlarni va aduvakum va o'zlaringizni dushmanlaringizni qo'rquvga, dahshatga solasizlar. Hamda ulardan tashqari sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan boshqa birovlarni ham turhibuna sizlar qo'rquvga solasizlar. Bale, bugun dushman musulmonlarning moddiy zarbasidan qo'rqayapti. Ya'ni musulmonlar bugungi kunda qiladigan fidoi amaliyotlaridan, musulmonlarni qiladigan mina amaliyotlaridan bugungi kunda dushman qo'rqayapti. Ma'naviy tayyorgarligidan qo'rqmayapti. Musulmonlarning qo'lidagi atomi bo'lgan fidoilardan bugungi kunda qo'rqayapti. Hattoinki ana shu birodarlarimiz aytganday, O'rikzaydagi asir ham mana bu narsani e'tirof qilyaptiki, ya'ni senlarni hujumingdan qo'rqmaymiz, snayperdan, minadan qo'rqamiz deb hattoki mana bu tushgan asirlar ham mana bu narsani e'tirof qilyapti. Chunki bu narsaga Alloh subhanahu va taoloni o'zi buyuryapti. Va a'iddu lahum mastata'tum. Imkoningiz boricha tayyorlanib qo'yinglar deb Alloh taolo buyuryapti. دليل صدق على sidqin الجهاد في سبيل الله sabilillah. ايتدي كي الله yo'lidagi jihodni xohlashlik بو idodni idod صداقتلي دليلدر Ya'ni jihodni biz xohlashligimiz uchun, Alloh taoloning yo'lida biz kurashligimiz uchun, bizda sadoqat bo'lishligi uchun biz mana bu e'dod dushmanga ro'baro chiqadigan kunda biz o'zimizni tayyorlab olishligimiz kerak mana shu kunga. Mana bu narsani xilofi Alloh yo'lida jang bo'ladigan bo'lsa, bir kun kelib, mana bu narsaga bizni tayyorgarlik ko'rmasligimiz, mana bu esa dalilun ala nifaq. Bu nifoq munofiqlikni alomatidir. Kama qala ta'ala fa'dihan al-munafiqin. Munofiqlarni, kirdikorlarni bayon qilib ochib berdi Alloh taolo. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'udda. Ey Muhammad alayhisalom, agar ular jihodga chiqishni istaganlarida ana u jihod uchun ular tayyorgarlik ko'rib qo'yardi deb Alloh taolo munofiqlarning qalbidagi narsani ochib berdi. Ya'ni bo'ladigan jihodga, bo'ladigan Alloh yo'lidagi ibodatga tayyorlanib biz qo'yishligimiz kerak. وقد حث عليه نبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ko'p o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ashoblarini va toyinki qiyomatgacha bo'ladigan ummatlarini mana bu narsaga jihad uchun tayyorlanib qo'yishlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilar: "Va qad sahha anhu kama jaa fi hadis Muslimin" an Uqbat ibn Abin radhiyallohu anhu annahu sami'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallama va huwa ala minbarin. Muslimning hadisida kelgan raviyadan sahih bo'lgan mana bu hadisda Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan u kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdilar. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu so'zlarini ashablarga minbarda turgan hollarida bayon qilgandilar. Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Toqatingiz yetgancha ularga qarshi kuch-quvvat tayyorlangiz. Ala innal quwwata arramyu Ala innal quwwata arramyu Ala innal quwwata arramyu Ogoh bo'linglar, albatta quvvat otishlikdadir. ogoh bo'linglar, albatta quvvat otishlikdadir. Ogoh bo'linglar, albatta quvvat otishlikdadir deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Boshqa bir oyatda Alloh taolo marhamat qiladiki, Astag'idu billah, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizga eng yaqin bo'lgan kofirlarga qarshi jang qilinglar deb Alloh taolo buyurdi. yajidu fikum g'ilza. Ana u kofirlar sizlardagi shiddatni ko'rib qo'ysin. Kofirlarga bo'lgan shiddatni kofirlar ko'rib qo'ysin. Va'lamu annalloha ma'al muttaqin. Bilinglarki, albatta Alloh taolo taqvodorlar bilan birgadir. Ana u taqvodorlarki har bir o'rinda Allohdan taqvo qiladi. Bugungi kunda jihad qilishlik uchun alhamdulillah bizda ko'p sharoitlar bor. Mana bu ne'matlarga biz alhamdulillah shukr qilishligimiz kerak. Alhamdulillah o'zlarimizni xizmatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, xizmatlarimiz alhamdulillah bir birlarga hammaga bo'lib berilgan va mana bu xizmatlardan biz vaqtni ajratishligimiz kerak. Mana bu qilyotgan xizmatlarimizdan vaqtimizni o'zimiz ajratib, muhim bo'lgan harbiy sohaga ham biz e'tibor berishligimiz kerak, birodarlar. Muhim bo'lgan harbiy soha bor. Biz mujohidmiz. Alloh yo'lida biz urushadigan kishilarmiz. O'zimizni doktorlik sohamizdan biz vaqtimizni ajratib, harbiy sohaga biz e'tibor berishligimiz kerak. Amirimiz Usmon aka xabaringa bor, bu yil jang yili deb e'lon qilib qo'ygan. Bu yil jang yili deb e'lon qilingan. Ertaga dushman bu mintaqalarga kirishi mumkin. Bu biz uchun yangilik emas. Yo'inki biz dushmanni ustiga bostirib borishligimiz mumkin. Alhamdulillah kecha birodarlarimiz Afg'oniston chegarasiga borib keldi, dushmanning ustiga bostirib bordi. Jang tafsilotlari rosa chiroyli bo'lgan alhamdulillah. Xuddi shunday qilib dushmanning ustiga biz bostirib kirishligimiz mumkin. Shuning uchun birodarlarga nasihat qilamizki, o'zlarimizni tayyorlab boramiz va jang maydonida erkin bir harakat qilishlik uchun o'zimizni tayyorlab boramiz. Ko'p birodarlar shahid bo'lgan, masalan, birodarimiz Abbos 3 ta birodar mana shunda tayyoradan shahid bo'lgan, uni orqasidan Usmonjon aka 5 ta birodar bilan shahid bo'lgan, uni orqasidan Shaktoyda ta'limgohda 4 ta birodarlar urilgan, uni orqasidan Abdurazoq aka, Abdulhalim Musofir bular 7 kishi shahid bo'lgan, uni orqasidan 37 ta birodar shahid bo'lgan. Biz bularni o'chini olmaganmiz. Biz o'chini olganmiz deb agar gapiradigan bo'lsa, bu yolg'onchi bo'ladi. Xossatan sizlarni bilmadimki, lekin meni qalbim mutmayin emas mana shu bo'lgan bo'layotgan ishlarda. Meni qalbim mutmayin emas. Shuning uchun birodarlarimizga nasihat qilamizki, Allohdan qo'rqib, shu birodarlarimizni xossatan qastini olishlikka biz harakat qilaylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha. Ey iymon keltirganlar, Allohdan taqvo qilinglar va qulu qawlan sadida. To'g'ri so'zni so'zlanglar. Inshaalloh bu kofirlarga, bu munofiq hukumatga biz javobimizni qaytaramiz inshaalloh. Shuning uchun bir-birimizga bir suyanchiq bo'lib, mana bu dinni ishini oldinga olib ketadigan bo'lsak, inshaalloh hammamiz bir jasadmiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Birodarlarimizga mana shu bo'limdagi birodarlarimizga nasihat qilamanki, falonchi ketibdi. Falonchi yana qaytib kelibdi deydigan gaplarga bir e'tibori qaratishmasin. biz o'zimizni qiladigan jihodlarimizda, xizmatlarimizda davom etaveramiz. Alhamdulillah biz o'zimizni mana bu tutgan yo'limizda sarih, ochiq ravshan tanlab olganmiz. Shuning uchun birodarlarga nasihatimki, bu jamoatni mana shu tibbiyot bo'limida jang boshlangan paytida Tohir aka buyurardiki bizga hamma harbiy holatga o'tsin deganda tibbiyot bo'limi birinchi safda kelgan. Xayrulloh, Said akaning o'g'li Rahmatulloh, Mendan so'rashardi, Xayrullohni berib turinglar, falon joyda bizda hujumimiz bor. Rahmatullohni berib turinglar, falon yerda hujumimiz bor. Inshaalloh sizlar ham bizni uyaltirib qo'ymaysizlar inshaalloh. Dushmanga zarbalarimizni beramiz inshaalloh. Xayrulloh alhamdulillah oxirgi vaqtda bo'lgan Shaktuydagi janglari Afg'onistonda postani 6 kishi urib turib 15 minutda fath qilib qo'yishdi biznillah. Taygarlarni fath qildi inshaalloh. Taygarlarni fath qildi inshaalloh. Allohu akbar. Inshaalloh bularga munosib basarla bo'lamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo bizni uyaltirib qo'ymasin. Har bir sohada bir oldinga yurishlikka harakat qilaylik. Inshaalloh nafslarimizni agarki xohlasa ham, xohlamasa ham majbur jangga olib kiramiz. Chunki orqalarimizda nomuslarimiz bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni obro'lari to'kilyapti. Muslima singillarimiz obro'si to'kilib, qanchalari qoni to'kilgan. Shuning uchun agarki nafslarimiz xohlamasa ham jangga olib kiramiz va o'zlarimizni, nafslarimizni kelgusida bo'ladigan jihod ibodatlariga tayyorlaymiz. Mana bu narsada bir-birimizga yordam beramiz. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgandiki, va ta'amanu bil birri va taqvo. Yaxshilik va taqvo yo'lida bir-birlaringizga yordam beringlar deb Alloh taolo marhamat qilgan edi. Shuning uchun mana bu yaxshilik yo'llarida bir-birlarimizga yordam berib, bir-birlarimizga maslahatgo'y bo'lar ekanmiz, dinni ishi inshaalloh oldinga ketadi. Mana bu aytgan so'zlarimga avvalan bor o'zim va boshqa birodarlarimizni ham Alloh taolo amal qilishligimizni nasib qilsin. Alloh taologa bergan ahdlarimizda mustahkam turishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Ertaga biz Alloh taoloning huzurida Robbimizga ro'baro bo'lamiz, payg'ambarimizga ro'baro bo'lamiz va bizlarni afzallarimiz bo'lgan ustoz Tohir akalarga biz Alloh taolo ro'baro qiladi bizni. Ertaga Tohir aka birodar men shahid bo'lib ketgandan gun ummatni yatimlarini bevalarini, ummatni miskinlarini sizlar tashab ketgan ekansizlar yoki ummatni mana shunday g'ariblariga sizlar yaxshi xizmat qilmagan ekansizlar degan narsaga biz birodarlar ertaga javob bera olmaymiz. Shuning uchun Alloh taolodan so'raymizki, hammamiz Alloh taoloning yo'ldagi xizmatga hammamiz bir tayyor bo'lgan holatda va mana buni ibodat deb biz olishimiz kerak. Ibodat deb bir hisoblashligimiz kerak. bir kasallik ko'rayotganda men shu ibodatni Alloh uchun ko'ryapman. Yo'inki bir ovqat qilayotgan bo'lsak, mana shu ovqatni men Alloh uchun qiyamman. Bunga menga ajr bo'ladi. Allohim shu qilgan taomim boshqalarning qalbida bir iymon nurini rivojlanish uchun bir turtki bo'lsin deb turib, har bir amalimizni bir ibodatga aylantirib olaylik. Amir boshla bizni jangga Yurak tafti bosilsin Dardlar silmas ushbu tanga Zolim dorga osilsin Mana bu yig'ilishimizda ba'zi bir fikrlaringa bo'lsa, ba'zi bir nasihatlaringa bo'lsa, ish yuzasidan ba'zi bir kamchiliklar bo'lsa, mana shu haqida bir aytsanglarki, shunga qarab biz o'z ishlarimizni olib borsak. endi issiq bo'ladigan bo'lsak ba'zi oilalarda ba'zi oilalarda o'ta kasal ko'p bo'lyapti mhm. shu oilalarni ro'yxatga olish kerak ba'zi oilalarda bolalar ko'p kasal bo'lyapti mhm. ularni ham hisobga ko'rish kerak ota onasiga qaramayaptimi e, boshqa sababmi agar shu oilalar oilalarda masalan oilalarda immunitet zaifligi bo'lsa immunitetni kuchaytiradigan dorilarni berishimiz shu Nurlamin Amin yaqinda tajribada mana 2 yildan beri o'tkazdik. Har kuni 10 ta 15 ta bola kasal edi. Har kuni 11 15 ta. Shu bitta xona to'la edi. Buncha kasal ko'p bo'lyapti dedi. Keyin men Furqon bilan gaplashdim. Furqon bilan immunitetini ko'tarmasang, bu dori bilan bu dori tashayverib men ham charchayman. Chunki har kuni 7 ta 8 ta bola kasal bo'lgandan keyin bu ko'pda. Keyin Sedana bilan davoladik. Mana birinchi yilni ko'rgandan keyin bolalarda zehni immunitet sistema hammasi ko'tarildi kasal to'xtadi hisobida faqat bir foiz kasal bor u ham yiqilib tushgan tepishgan shu travma hisobida kasallarda bori shu futbolda oyog'ini tepib oladi yo boshqa unaqa kasalliklari yo'q lekin hozir ba'zi oilalar haddan tashqari ko'pda demak o'sha sedana bilan davolashni oldiga yo'lga qo'yish kerak shu sedona qustul bahriy mana tabiiy davolarni masalan sal kuchaytirib berish kerak immunitet sistemasini kuchaytirib berilsa shu oilalarda keyin kasal bo'lmasa baribir shu pul 2.15 1.30 baribir ketyapti-da. Yana bir-birimizga ish barakali bo'lish uchun bir-biriga muhabbatli bo'lish kerak. Bir-birimizda muhabbat bo'lmasa ish ham yurmaydi. O'tgan kun birodar aytdi-ku, Amir podshoni yonidagi vaziriga bog'liq. Alloh subhanahu va taolo uni ishini ko'taraman desa, yonidagilar yaxshi bo'lish kerak. O'shanda shunda hamma tomondan endi baribir kamchiliklar bo'laveradi ishlagandan keyin. Qolgani endi inshaalloh harakat qilinsa Alloh yengil qiladi. Boshqa mana alhamdulillah o'zgarish bo'layapti. mana shifoxonani ham kengaytirildi imkon qadar. Yotish joylari, uylar, hamma tomonlar e'tibor berilyapti qo'ldan kelgancha, lekin shunchalik qiyin holatda ham alhamdulillah yaxshi yordam berishyapti qo'ldan kelguncha. masalalar qanaqa tish kasalligi ko'p kasal bo'lmasligi uchun nima qilish kerak shular haqida ham maslahatlarni bersangiz tish masalasi birodar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bitta sunnatiga amal qilsangiz bo'ldi boshqa vaqtda u tish og'rish haqida insonni kamquvvatligidan paydo bo'ladi lekin tish lekin основной masalan bizda odamlarimizda tish masalasi misvakda ayollarni umuman qo'llamasligi erkaklarda ham kam misvak iste'mol qilganligidan tishlarda ovqatlarni qoldigi qolib kechasi bilan chirigandan keyin tish suyaklari chirib ketadi. Bu chirigandan keyin yana deydi karez bu nima qurtlab ketdi, men tishim qorayib qolibdi, u bo'ldi, bu bo'ldi keladi. Ovqatdan oldin, ovqatdan keyin shu 5 mahalla inshaalloh namozlar tozalanib turilsa, yana Muhammad Yosin. Biz mana bu bo'limga yangi bo'lib o'tdik. Nima xizmat bo'lsa aytaverasizlar inshaalloh, qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilguncha harakat qilamiz inshaalloh. Tartiblar o'zgarilgandi. Masalan, men bitta dori bersam, menga qanoq qilmasa, ertasi kun sizga keladi, sizga qanoq qilmasa, Abdulaziz keladi. Shu ko'p ma'qul ketgandi. Keyin uylarda ham Alloh taolam qarib bir kela bo'lsa kerak, boshqa ularlar ko'payib ketganda, ba'zilar ichilyapti, ba'zilar ichilmaydi hamda. Isrof kutyapti. ketyapti. Shunga ham e'tibor bersa yaxshi bo'ladi. Agar ichiradigan bo'lsa, ichirmaydigan bo'lsa, agar xulos qilmaydigan bo'lsa, olmasa yaxshi. Agar chiqaradigan bo'lsa. Lekin shu tashqari berilgan dorini biz ham berilamiz. Agar ba'zi bir kasallar bo'ladigan bo'lsa, nozik bo'ladigan bo'lsa, tashqari chiqarish kerak bo'lsa, shularga aytilsaki, agar shu nozikroq deyilsa, o'zimiz ham qimmatroq bo'lsa ham shu antibiotiklarni berib turib, ba'zi bir tabiiy nimalardan ham qilib turib, o'zimiz qilsak yaxshi bo'ladi. Shundan ozgina bir nasihatlaringiz bo'lsa. Bismillahirrohmanirrohim. Qattiq-qattiq gapiravering Said aka. endi meni sohamda ham shu endi boya o'zi aytib ketgandek e, va mana shu yerga kelib ziyoratga kelgan birodarlar ham jamoatimizni bir ziyorat qilib kelgan birodarlarga ham shu sunnatga muvofiq ziyorat qilib ketishligiga e, hammamiz da'vat qilsak birodar mana zahmimmi yo mana bemor qiylanib qolmasin deb hammamiz shunga nasihat da'vatni hammamiz baravariga aytishligimiz kerak deb bilaman Subhanaka Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Dunyomsan, dunyosan, bunchalar bevafosan. Qaytar dunyo qissalari. Mahbubga ham jafosan, dunyomsan, dunyosan, bunchalar bevafosan Bu odamning ismi Jamol bo'lib, tuyalardan iborat katta podasi bor edi. Jafosan U tuyalariga mol yuklab, bir shahardan ikkinchisiga olib borib sotar, o'zi ayoli bilan shaharda yashar edi. Uning dehqon otasi bo'lib, shahar tashqarisidagi kichik bir kulbada faqirona hayot kechirar, uning jismi oriqligi va keksayib qolganligi sabab dala ishlarini qilishga madori yo'q edi. U o'g'li Jamolga ahvolini tushuntirib, pul berishini aytib, yordam so'radi. Farzand inshaalloh ertaga beraman deb aytdi. O'g'li rozi bo'lganini ko'rgan ota xursand bo'lib, oilasini bundan boxabar etdi. Lekin Jamol va'dasida turmadi. Chunki u o'sha kuni tuyalariga mol yuklab safarga chiqmoqchi edi va shunday qildi. Tun qorong'usida yo'lga chiqdilar. Ertalab esa bechora ota va'daga binoan farzandining uyiga keldi. ammo jamolning ayoli unga o'g'li kecha tunda safarga chiqib ketganini aytgach g'azablandi allohga zorlanganicha yig'ladi va allohim uning aqli mol davlati ko'zini tortib olgin deb duoibat qildi alloh bu mazlum otaning duosini ijobat etdi Oqpadar farzand safarga chiqib ketganining ikkinchi kuni tunda bo'ron esib, qattiq shamol turdi. Sovuq qattiq edi. Tuyalar kuchli shamol ta'sirida tahlikaga tushib, sahro tomon qochdilar. Qumlar ularni o'rab oldi. Jamol dahshatdan qichqirar, uning ovozini hech kim eshitmas edi. Shamol uni uzoq bir zulmat ichiga olib borib tashladi. U xuchidan ketdi. Ko'zini ochgach, qayerdaligini bila olmadi. Karvonlarini ham yo'qligini ko'rdi. U yig'layverganidan ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Ochlik, tashnalik va issiqdan azob chekar edi. hech kim yo'qligini bilgach, yana ham qo'rquvi oshib, aqldan ozgunicha qichqirdi. O'sha atrofdan o'tayotgan a'robiylarning biri Jamolni tanib qolib, uni ahli oilasining yoniga olib bordi. Erining ahvolini ko'rgan ayol bu Allohning intiqomi deya Allohning qudratiga tahzin aytdi. Jamol otasi qarg'aganidek molidan ko'zidan aqlidan ayrilgan edi u shahar ko'chalarida daydib yurar yosh bolalar uni masxara qilib ozor berishar edi ota unga yeyish uchun taom bera olmas begonalarning uyida taomlanar edi eh mehribon ona farzandi ortidan ko'chalarda yurar. O'g'liga taom bergan odamlarga unga berishi uchun taom berar edi. Oqpadar esa taomni onasi tayyorlaganini sezib, unga qo'l ham tekkizmas edi. Bu voqea uzoq bir yurtda bo'lib o'tgan. Bas, ey aql egalari, bundan ibrat olinglar. dunyo dunyosan mahbubga ham jafosan dunyo san bunchalar bevafosan qimmatbaho buyumlar sotuvchisi aytadi Ramazon kunlarining birida bir kishi ayoli va onasi bilan do'konimga kelishdi. kishining onasi kamsuqumgina bo'lib, o'g'lining farzandi nabirasi bilan birga edi. U nabirasi bilan birga bir chekkada turdi. Ayol esa peshtaxta oldiga kelib, 20 ming riyol bahosidagi tilla taqinchoqni tanladi. Keyin onasi kelib, 100 riyol atrofidagi bir uzukni oldi. Kishi xarid qilgan narsalarni hisob-kitob qilish uchun 20 ming riyol berdi. Men yana 100 riyol berishini aytdim. U nima uchun deb so'radi. Men onasi 100 riyollik uzuk olganini aytdim. Shunda u kampirlarga tillaning keragi yo'q deb onasining qo'lidan taqinchoqni olib stol ustiga tashladi. Ona alamini yutganicha yonidagi nabirasini olib mashinaga chiqdi. Shunda u kishiga ayoli "Nega unday qildingiz? Endi onangiz biznikidan arazlab ketib qolsa, farzandimizga kim qaraydi?" dedi. Buni eshitgan kishi uzukni olib onasiga berdi. Ona, modomiki tirik ekanman, tilla taqmayman. men boshqalardek hayit bayramini shodon o'tkazish uchun mana shu uzukni tanlagan edim. Sen ichimdagi shodlikni o'ldirding dedi. Bir muddatli lazzating shunga shuncha xizmating besh kunlikdir izzating kimlarga mahliyosan dunyomsan dunyosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dunyomsan dunyosan mahbubga ham jafosan dunyomsan dunyosan bunchalar bevafosan dünya sen Mahbub ke jafosan cefasen assalomu alaykum qadrli muhojiru mujohidlar men sizga hozir esdan chiqib turadigan bir kalimani qayta eslatmoqchiman. U ham bo'lsa alhamdulillah. Bu kalima ham hijrat ne'matiga muyassar etgani uchun va jihod ne'matini bergani uchun. Yana bir ne'mat borki, bu ne'matga hamma ham erishavermaydi. Sababi uning qadri qiymati juda ham kattadir. Bu ozodlik ne'matidir. zindonlarda o'tirgan muslim va muslimalar bu ne'matni ertayu kech orziqib kutadilar. Juda bo'lmaganda o'z xaloskorlarining kelishini Alloh qudratli zotdan yolvorib, o'tinib so'raydilar. Allohim ijobat qilgin doim, ijobat qilgin doim. Navbatdagi qahramonimiz ham murtadlar changalidan asir tushib, so'ng Alloh taoloning yuqoridagi ne'matiga muyassar bo'lgan Pashtun qavmidan tariq shoh bo'ladilar. Bildin maxshi په دغه موسم شه مو ګربتري په لاهور شه شوی و. سبب مو دا جوړ شو چې مو ازون سره موبایل وخستو. یمنه موبایل ازو کس کې یو جاسوس کانټیکټ کړه مو مخشه ټلیفون کړه وې ته بیا د برا ما هم موبایل یې وړ سره لاهور ته چې مو چې سټ مسلم نه نه پښو اسمم طارق شاه 1 yil oldin Pokistonning Lahor shahrida ushlandim. Ushlanishimning sababi men Lahorda mobil telefonida bemalol gaplashib yurganman. Shu vaqtda mening mobilim Aysayning kuzatuvga tushgan ekan. Bundan mening xabarim yo'q edi. Kechasi yotishdan oldin batareya bilan SIM kartni olib qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Shu sabab bo'lsa kerak, qo'lga tushib qoldim. Men aslida ichkaridagi mujohidlarga vaziristondan narsalar yetkazib turardim amirimiz yaqinda amaliyot bo'lishidan menga xabar bergan edi qo'lga tushganimdan keyin u amaliyot siyalkot degan joyda bo'lib o'tdi qo'lga tushmasimdan oldin mardonlik diva radiosining namoyandasi Sheyx fotihga mujohid birodarlar bilan hujum uyushtirdik o'sha amaliyotda u habis o'ldirildi Yana bir Neshil partiya a'zolarining kattalardan bo'lgan Mardonlik ismi yodimga tushmayapti. O'sha odam ham bir amaliyotda o'ldirildi. Unda ham men ishtirok etdim. Ujiki men maxsha karavayi shviyevi. yu de shekhpatek skasu po Peshawar na maxsha Mardanshi. De divaridio na mayndao a ega she zomu sara yemalgari sara. Pegebun ibrishova da khabis po she po khatam shova da. Po de شه ختم شو دا په دې شه زوم او بل یو د ان پی ولا کاسو مردان شه هغه ختم شو دا په دې شه یې نوم نرسی مته Birinchi savolim Pokiston zindonining mahbuslarga nisbatan qilinayotgan zulmlarni aytib berasizmi? bo'ldi. مش پرېږدلی چې دا به نوستایو بشه مش نوستي باندې لکه مزور نه مونږ کو بس په نوستي Avval zindonni 40 kun turgan holatda o'tkazdim. Umuman uxlay olganim yo'q. kecha va kunduz shu holatda faqat namozgagina qo'yishardi. Namozni ma'zur odam kabi o'ttirib o'qirdik. 40 kun shunday azob bilan kunlarimiz o'tdi. O'sha kunlar davomida bizni bambukka o'xshagan tayoq bilan ikki kishilab urishardi. Oyoq tagidan boshlab yuqoriga qarab urishardi. Uraverganidan hamma yog'imga allergiyaga o'xshash qichima toshib ketdi. Keyin bizni Islomobodga olib kelishdi. U yerda Guantanamoda asirlarga kiyintiriladigan qizil selafonlik havo o'tkazmaydigan kiyim kiygazib qo'yishdi. U kiyimga qo'shimcha kimyoviy modda surib qo'yiladiki, uning natijasida birodarlarga allergiya, qichima kasalligi paydo bo'ladi. Buning ustiga qo'l va oyoqlar va ko'zlar bog'lab qo'yilgan. Bu qiynoqlar 2 haftacha shunday davom etib turdi. Bu qiynoqlarni bizga Pokiston istixboroti berib turardi. Na ovqatning mazasi bor va na oromning mazasi bor. Kechasi 1 litrdan kamroq butilkada suv berib qo'yardi. Har kuni azob ustiga azob edi. Qizil kiyimdan keyin qora kiyim kiygazdirdi. va Guantanamo nomli qamoq azobi boshlandi. Hatto biz qaysi kun, qaysi oyligini ham bilmas edik. Vaqtlar o'tishi bilan haligi kiyimlar oddiy kiyimlarga almashtirildi. Ozod bo'lish vaqti yaqin qolganida azoblar ozmuncha yengillashdi. Ovqatlar ham yaxshilandi. Lekin qiynoqlar baribir bo'lib turardi. Tergov bo'lmasdi, oxirgi 20 kunni ham o'sha kiyimda o'tkazdik. Qamoqda muhojirlar ham bor ekan. Bu yil shemiz lakamilgiri va Ozarbayjon milgiri vi. Ozarbayjon milgara musrasi xu. و بل مسره د مردان ملګری سیخ شو و بل مسره د ترکی ملګری سیخ شوی وي امیر تنظیم ولا یو ملګری او ترکو و نیر ملګری د یو بل غار سره سیخ شو و ترکستان ملګری ترکستان ملګری دا مو سره سیخ شو او مته د آذربایجان ملګری دا ویلو چې تو پښه چې کی مخ خروپه د مو پښه مخ خروپه و غزبین بیا مو ته ویلو چې ته چې کله زود شه ikari tahirjan men ozarbayjonlik birodar bilan uchrashdim mardonlik birodarlar bilan uchrashdim o'zimizning tanzimimizdagi turk birodarlar bilan uchrashdim turkistonlik birodarlar bilan uchrashdim. O'sha zindondagi ozarbayjonlik birodar menga agar qamoqdan chiqsang, Qori Tohirjonning jamoatiga borsang, u yerda Abdulaziz doktor degani bilan uchrashgan. U sening oyog'ingni hijoma qiladi. Allohning izni ila shifo topasan. ډاکټر د عبدالعزیز نوم یې ده وچ د پښه په بنده وکسه چې ان شاء الله دا به د ټیک شي جماو کو ډاکټر وکسه چې ان شاء الله دا به Ha ټیک شي keldim. Doktor Abdulazizni joyiga bordim. hijoma qilib qo'ydi alhamdulillah hozir yaxshiman alhamdulillah zindondan chiqish oldidan mahbus birodarimiz tush ko'rib uning ta'birini birodarlardan so'rabdilar bir tushda o'zim ozodlikka chiqibman atrofim yam yashillikka burkangan edi bu tushning ta'vilini bir birodarimdan so'ragandim u inshaalloh yaqinda qamoqdan chiqib ketasan deb aytdi yana bir tushimda qamoqxona tomi ustida bug'doy o'rilayotgan ekan birodarlarimdan so'rasam ular tezda sen qamoqdan chiqasan inshaalloh bu yerdagi rizqing tugab qolibdi deyishdi shu tushdan keyin 20 kun o'tib ozodlikka chiqdim поделбанде sheredan post chatda чатта чагу вазугиске lav штарту лау курулганамне کې سکه لاو سٹارټ و لاو کړل غنم به بیا تعبیر پښتنه وکړه دا څه و چې کیدای شي تو ان شاء الله زو دین اجده دو چې دغه زوینه کیدای شي ته زر کې پارېخ شي تو رزق ختمېږي دا دوی کسکه هغه کې ساوز تقریبا شل ورځې د شنن نازود شو Toriq Shohga nima deb o'ylaysiz? Ba'zilar hozir Pokiston hukumatı bilan urushmaslik kerak deyshadi. Siz ham shu fikrga qo'shilasizmi? deb savol berganimizda Toriq Shoh bunday deb javob پاکستان berdilar. استخبارات او پاکستان ملشا پاکستان فوج پاکستان نماینده ا دې سره ار ټیم جهاد راوده او قسمه قسمه حزبینه ورکوي ا دې سره پر حالت شي جهاد راوده په غونډه مسلمانانو باندې پر ځهیند چې ډیر تکلیفونه لکه کپړې دینه او بوسي Pokiston istixboroti, Pokiston favji va malishasi bilan yoki Pokistonning katta namoyandalaridan bo'lsin, farqi yo'q. Bular bilan har vaqt jihad qilish zarur. Balki hamma musulmonlarga farzi ayindir. Bularning musulmonlarga nisbatan qiynoqlari kundan kunga kuchaygan. د اسلامي امارات چې کوم مشر ده ملا برادر مصر خپل په پنجره شو آی ډیر ضعیف کړه Menku mayli, katta ustoz ulamolarga va muftiylarga bizdan ko'ra qattiqroq azob berishadi. U yerda katta-katta tanzim amirlari ham bor. Shulardan biri men bilan bir panjarada o'tirgan islomiy imorat kattalaridan biri mulla birodar edi. Uning holati ham qiynoqlar ostida zaiflashib ketgan. Men mulla birodar bilan 7 oy birga bir joyda bo'ldim. Taqriban taqriban 10 yoshda poyuzoy terakdi. 10 yoshda. Toriq Shohga qamoqxonada birodarlar ushbu so'zlarni bildirishgan. میرونی په جیل شدا اکثر بیانونه پیدا کړل چې تاسو کا حکومت ته ونه کټ کوي شي Mulla birodar va shu kabi amirlar shunday deb aytishgan. Sizlar agar hukumatning daraxtini kesib, jihad uchun sotsangizlar joiz. Hukumat politsiyasini o'ldirib, qurolini g'animat qilib olishinglar joiz. ASIni o'ldirsang joiz. Farjini o'ldirsang joiz. Yana qanday hukumat idoralarini boshqarayotgan shaxslar bo'lsin, ularni o'ldirish joiz. Bularga qarshi jihod qilish joiz. Sizlar qilinglar shu jihodni. Mulla birodarning nasihati. Mutasir bidavili jitta javozi dvarakata napl laga azudayna bad dvarakata napl bitaqbal u ke bahar bandi. Menga mulla birodar aytgandiki, agar qamoqdan chiqadigan bo'lsang, 2 rakat namoz o'qigin va boshqa birodarlar ham o'qishsin. Biz va birodarlarning haqqiga Allohdan duo qilib so'rashsin. Alloh bu yerlardan tezroq ozodlikka chiqarsin. Vazirstondagi muhojir birodarlarga bizlar yordam berishimiz kerak. birlashib, bu Pokiston hukumatiga qarshi jihad qilishimiz zarur. Agar bu hukumatning qarshisiga bir mush bo'la olsak, fath nusratlar yaqindir. Qamoqda qiynalayotgan birodarlarni esdan chiqarmaylik. Ularni ozod qilish yo'lida harakat qilaylik. Yana u qamoqxonalarda qiynoqqa solinayotgan birodarlarning ayollari ham bor. Ular bizning opa-singillarimiz. Ularni ozod qilish yo'lida oyoqqa turaylik. و ملګری نه ملګری چې کیم ودینه دي کیم شزینا ای سورې دی په دغه ځای شي په دغه جلې شي وې تا غزبینه ورکوي چې امش سو خواندي بنا زودې کی Shundan keyin Toriq Shoh jamoatimiz amiri Usmon G'oziyga kuyinib-kuyinib nasihat qildi. Assalomu alaykum amir sahib Usmon G'oziy زه طریق شاه خبرې کوم زه وزیرستان اوسیدونکی او مو مخکې جیل تر کړه تقریبا یو کول ان شاء الله ته سوچ ما کو فیصله چې کی مشي خپل لکه تشبو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Usmon G'ozi Amir Soy Mening ismim Toriq Shoh Men vaziristonlikman. O'zim 1 yil hukumat zindonida bo'ldim. Men sizni ko'rmagan bo'lsam ham, siz katta amirlardansiz. siz hukm qilsangiz shariat bilan hukm qiling g'amgin bo'lmang inshaalloh fatih nusratlar yaqindir ey amir soyib agar pokistondagi ulamolar ustozlar pokiston jihodini to'xtatsa ham siz to'xtamang hozirgi davrimiz fitna davri siz o'ylamangki bu ish shunday qolib ketadi deb siz faqat bu ishni olib ketishni ko'rsatib bersangiz bas inshaalloh qiyomat kuniga qadar bu jihod joriy bo'ladi. Pokistonda shunday tanzim va jamoatlar borki, ular Pokistonda bo'layotgan jihodni tan olmaydi va Pokistonda jihod yo'q deb aytishadi. Hozirgi kunda Afg'onistondagi jihodni inkor etadigan shiyalar kabi Pokistonda joriy bo'layotgan jihodni inkor etadigan guruhlar bu Vaziristonda ham bo'lmasligi kerak. Sizlar bizlarga bu yo'lni ko'rsatinglar, biz o'sha yo'ldan ketaylik. jihod qilmaslikka hech qanday uzrimiz yo'q. Qo'l oyog'imiz sog' bo'lsa, qilaveramiz. Mobodo agar sizning oldingizdagi birodarlaringiz shahid bo'lib ketsa, yo sizni tashlab ketadigan bo'lsa, yo vatanlariga qaytib ketadigan bo'lsa, yolg'iz qolgan taqdiringizda ham sizning ustingizda jihod farzi ayin bo'lib qolaveradi. Va siz jihod qilasiz. Buni siz inkor qila olmaysiz. To sizga shahodat kelguncha yo islom g'olib bo'lguncha shu yo'lda barqaror qoling. Alhamdulillah, biz barchamiz mujohid birodarlaringiz, ansorlar siz bilan birga inshaalloh. یا د جهاد لکه اسلام پهلا شوانه وي جهاد می خپل زون ته وطن نیولان د کفار ختم شوی الحمدلله مشي سینا مجاهدین ورینه دی او خواندي دی او انصار دی او قیمتي منشوي ورینه دی او کی mazura şevi di ağon etusi sara di inşallah Buldu yetim oğul qizlar yig'lar uyda dadam qachon kelarkindi avvalgiday kutar doim qachon eshik ocharkin deb unutmasmiz sizlarni biz bahor yozu qish o'tsa ham o'chmas aslo maqsadimiz dushmanimiz ko'p bolsa ham dushmanimiz ko'p bolsa ham Mana endi 12 tonnalik fidoi mashinasi. To'xtang. Hali bor. Hozir navbatda Abdul Boqiy birodarimiz turibdi. Yangi nashida va yangi she'r. Yo Rabbim, jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga, yo Rabbim. Mehmon qilgin didoringga, yuzingga, yo Rabbim. jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo Rabbim mehmon qilgin didoringga yuzingga Bandang sen deb ado bo'lsin mayli tandan judo bo'lsin bu jon senga fido bo'lsin ilohim Qurbon bo'lsin senga qonim fido bo'lsin jismu jonim nurga to'lsin to'r tomonim ilohim Bandang sen deb ado bo'lsin mayli tandan judo bo'lsin bu jon senga fido bo'lsin ilohim Qurban bo'lsin senga qonim fido bo'lsin jismu jonim nurga to'lsin to'rt tomonim ilohim yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin didoringga yuzingga yo rabbim jamolingni ravo Ya Rabbim, har lahza rahmatingdan umidvor nafas olar jonlarni rahmating qariga g'arq et. Osongina gunohlarni bosib o'tuvchi oyoqlar g'arb tomon yo'l olganda manzillarni sharq et. Bu isyonkor jasadlarni toatinga bog'lab tashlaginki, itoatdan bo'shay olmasin, sening irodang ila vujudga kelgan borliq zikringsiz yashay olmasin. Ya Rab, fazlingga erishib hikmat ortidan yugurgan dillarni tug'yon qarida ko'rishdan asra. Qalblar hikmatga tashna zamonda masjidlarni buzib o'rniga uy qurishdan asra. Fasod yer yuzini vayron qilgan zamonda turibmiz. Bu zillatdan o'zing bizlarni chiqargin, taqvoyu irfondan kechib, jaholatga sho'ng'igan yuraklarni hidoyatga chaqirgin. Ya Rab, Yahudlar zulmiga javob bera olmay turgan holimizda Nusratinga muhtojmiz. Ustimizdan sel kabi yog'ilayotgan jabru sitamlarga chidashdan Hayo Hayoyu iffatga burkangan ayollarni yo'qotib, ummat nadomat aytar, bizga qizlarni tarbiyalashda ustoz bo'lgan Fatima onalarimizni qaytar. Yo Rab, tarix guvohi bo'lmagan tajovuz fasodlarini ko'rib hayrondamiz. Tajovuzga duchor bo'lgan mazlumalarni himoya qila olmay vayrondamiz. bu qora yuz bilan huzuringga borib sharmanda bo'lishdan xavotir oldik. Jasorat sifati bizdan yuz o'girgan ekan dillarni davomatga soldik. Yo Rab, kitobingni bizga ta'lim bergan ustozlarimiz zindonda yo'q bo'ldi. bergan bu durdonalaringni asray olmay yurak bag'rimiz cho'q bo'ldi. Shahodat kalimasini nutq etib, el og'zida mu'min va muslim bo'ldik. Vali jihod kalimasi quloqqa chalinganda nafsimizga taslim bo'ldik. Yo Rab, mal'unlar qahridan bunchalar halik qilmasak, haq so'zga jur'at yo'q. Zulmlar paymona devorini oshib o'tsa-da, qaytarguvchi jasoratli sur'at yo'q. jasorat aylagan rijollar dunyoni tark etib zilol pokiza juftlarni quchdilar qatl maydonida mag'rur qanot chiqargancha ul oliy behish tomon uchdilar yo rab chin dunyoga hayot holida uchib ketgan jannat egalariga bizni ham ergashtir sening haq kalimangni oliy qilish maqsadida yurgan mujohidlarga kengashdir yovlar hujumidan jismimiz pora pora bo'lsa-da sobit turishga rozimiz. Biroq sening yeringda fasod tarqatuvchi kushandalar qilmishidan norozimiz. Yo Rab, kufr va shirk bo'hroniga bulg'angan kaslarni urish uchun oyoqqa turdik. Roziliging olib saroylari oltindan bo'lgan makon tomon yeldik, yugurdik. Shu alfozda tavhid atalmish kalimangni oliy qilish uchun harakatdamiz. xizmatimiz uchun mehr nigohi ila biz tomon boqar bo'lsang barokatdamiz. Ya Rab, jismu jonimizni islomni yanchish uchun oqib kelgan oqimga to'g'on qil. Küfür nizomini yo'q qilish uchun ko'tarilgan bilaklarimizni yo'g'on qil. Habibimiz tiklab bergan xilofat quladi. Uni tiklashga hissa qo'shaylik. U zotga ergashgan sahobalar kabi chin musulmon bo'lgan holimizda yashaylik. Ya Rabbim mehmon qilgin didoringga yuzingga mayli olgin yo'g'i borim og'am inim do'sti yorim yetsin senga ohuzorim ilohim Faqat qalbim mitin qilma borar joyim tutun qilma jahannamga o'tin qilma ilohim mayli olgin yo'l g'uborim og'am inim do'stu yorim yetsin senga ohuzorim ilohim faqat qalbim mitin qilma borar joyim tutun qilma jahannamga o'tin qilma ilohim yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin diydoringga yuzingga yo rab buyruqlaringga amal qila olmay gohida kimligimizni bilmaymiz mustahab amallarni mahkam ushlab ba'zida farzlarga amal qilmaymiz bilamiz bu to'plagan narsalarimiz ro'zi mahshar xayr qatoridan o'tmaydi lek jahannam otliq qozoningda qaynashga bizning toqatimiz yetmaydi yo rab qancha qiynoq yuborsang ham faqat shu dunyoga xos o'tkinchi bo'lsin yillar zanjiridan bino bo'lgan razilliklarni yuvib ketguvchi bo'lsin ko'ngillar nurafshon bo'lsin pokiza iymon lazzatini totuvchi bo'lsin ibodat maskaniga kirib olgan qalblar tinch uxlab yotuvchi bo'lsin yo rab iymon atalmish niholni parvarish qilmoqlikka g'ayrat ber benazir oyatlaring mo'jizalaringdan seskanmagan dilga hayrat ber zalolat botqog'iga botib toshdek qotib qolgan qalblarni ko'rdik sunnatni bosib o'tib xurofotlarga qaratilgan jalblarni ko'rdik yo rab ochiq mo'jizalarni ko'rib iymondan yuz o'girgan kimsani qattiq uribsan kufrga boshlovchi kaslarga ko'rona ergashgan kimsalarni ko'rib turibsan ikki barmog'ing orasida turgan qalblarimizni kufrga burib qo'ymagin ma'siyatdan lazzat totuvchi kimsalarga oshno qilib ich etimizni o'ymagin yo rab jonimiz halqumga kelar ekan beqiyos nurlaring ila porlaguvchi jon ayla sirot ustidan o'tar ekanmiz bizga u tebranuvchi dahshat ko'prigini ravon ayla rahmating yo'li tavba bo'lsa mayli ko'zdan oqqan yoshlarimizni qon ayla oqibat topar manzilimizni qasrlar ostidan daryolar oquvchi makon ayla. Yo Rab, ul makonda sharros quyilajak yomg'irlaring mushk bo'lsin. Senga davomli ravishda aytar tasbihimiz huzuringda ko'shk bo'lsin. Solih bandalaring uchun berkitib qo'yganing ko'zlar quvonchini ko'raylik. Dunyoda ko'rish nasib etmagan Ahmadni ko'rishga Firdavs bog'iga kiraylik. Yora, insonmiz gunohkormiz gunohlardan qochib qutulguvchi inson qil jannat bog'larida ne'matlarga ko'milib qolsak-da jamolingga mehmon qil bu rohatdan ming yil uxlab qolib haqiqiy lazzatni totishlikka yetkaz bunday mukofotga yeta olishimiz uchun qalbimiz tubidan g'uborni ketkaz yo rab shu erur qalbimiz tubida yotgan rahmating arqoniga bog'langan tilak tag'in bizga ochiq ko'rsatib qo'yilgan ekan Firdavs bog'iga eltuvchi yo'lak. Bu yo'lak ustiga turib olgan yo'l to'sarning xufiyona makriga yo'liqtirma, taqvo ulovida manzil tomon ketib borar ekanmiz, yo'llarda toliqtirma, yo Rab, so'nggi nafasni chiqarar chog'imiz sening ismingsiz chiqib ketmasin. Ayanchli xotima tugalmas hasrat ila buyuk azobga giriftor etmasin. olov liboslari ila bezangan qullaring sudrasa yonar toshlarga qarab hayhot bundan-da kattaroq hasrat nadomat inson uchun bo'lurmi yo Rab yo Rab shu sabab qarshingda egilib tavba eshigini qoqib ko'z yosh to'kdik chunki hayotimiz mobaynida kimnidir yig'latdik gohida nohaq so'kdik bu yetmay ochiq gunohlarni taklavon jahannamga hujjat to'pladik haromdan qaytishni o'rgatgan ekansan biz bunga ters yurishni epladik. Yo Rab, ko'z ochib yumgandek lahzada ham nazaringdan chetda qoldirma. Qahr ila boqib jahannam azobiga mahkum qilganing holda o'ldirma. ogoh qil, isloh qil, Hazrati Odamdek solih, olim, bilimdon odam qil. To hayot ekanmiz foniy jahon bag'rida, hidoyat yo'lida sobit qadam qil. Ya Rabbim, jamolingni ravo ko'rgan ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin didoringga yuzingga qalbim mushtoq zilolingga taslim bo'ldim jalolingga bog'lab qo'ygin halolingga ilohim ergashtirding haq oyatga yo'liqtirding hidoyatga yetkaz endi shahodatga ilohim qalbim mushtoq zilolingga taslim bo'ldim jalolingga bog'lab qo'ygin halolingga ilohim ergashtirding haq oyatga yo'liqtirding hidoyatga yetkaz endi shahodatga ilohim yo rabbim jamolingni ravo ko'rgin ko'zimga yo rabbim mehmon qilgin didoringga yuzingga yo rabbim jamolingni ravo ko'rgan ko'zimga yo Rabbim mehmon qilgin diydoringga yuzingga va nihoyat navbatni mujohidlarimiz qissalariga beramiz. Keling, ular bilan birga biz tan olmaydigan chegaradan o'taylik-da, afg'on murtadlarining murdalari ustidan yurish uchun radio priyomniklarimizga yaqinroq o'tirib olaylik. Nima ko'rdi? Hech narsa. Ey Margaret, dilda bilkul Bu haftada birodarlarimiz Pokiston va Afg'oniston ansorlari bilan birgalikda yana bir bor katta hujum amaliyotida ishtirok etdilar. Bu xatarli amaliyotda jamoatimizdan ko'pgina baxtli mujohidlarimiz ishtirok etdilar. Hujum Afg'onistonning Paktka viloyatidagi murtad askarlarning harbiy bazasiga uyushtirildi. Mujohidlar asosan 3 guruh va bir fidoidan iborat bo'lib, avvaliga oldinda ketayotgan katta KAMAZ rusumli birinchi boshlanishda fidoi mashina portlatib darvozani ochib beradi. Bu sayfulislom Jundulloh studiyamiz muxbiri. bu birodarimiz balantog' ustidagi harbiy baza himoyasiga qo'yilgan murtadlarning sangariga hujum qiladigan guruh bilan birga. Ikkita hujumiy guruh ikkita difoi morchasiniga hujum qilib uradi va izidan mujohidlar Kibni fath qilgani kirishadi. Keyin boshlandi. Kamaz haydab kelyapti-da, anonsi faralar tushyapti desa, biz pastga olamiz. Batafsil. bayonotlarni inshaalloh jang davomida ko'rib boramiz o'robdi aytdim alloh alam hozir boshlanadi chunki o'zi muhobaralik balla o'zi har g'ur bo'lib qoldida o'tsam shunoq qaradim dedim noqdi tutunchalar anorchalar chiqib ketdi eskirachani hmm. fitoya bu dedim keyin shaynon soat 8 yarimlar atrofida hujum boshlandi. Kishiga boshlandi. Qatar sobit qil. Allohim o'zing sobit qil. اللهم ثبت اقدامنا للجهاد في سبيلك اللهم قونا للجهاد في سبيلك الله اكبر eng zo'r man yoqqani <laughs> shu boshni ustida tishga turgan ekanda tepma voy dedi dedi dedi dedi qiladi so'ng oldi yonib ketadi ko'rinib turibdiki qattiq juda chiroyli qilingan ekan umuman taktikani kuchlililigini qaranglar bu yoqqa fidoyli kirdi mana bunaqa tomonga urdi bilsangiz keyin bu tomonroqchi edi mana tekis bo'ldi keyin короче hamma qochgandan keyin yordam mashina keladiku yordam mashina urib tashlash lekin eng zo'ri men shuni zavq keldi вообще bomba kamera yo'li qildim ichkari kiryapti hamma allohu akbar allohu akbar deydi keyin вообще вообще bomba larzaga kelyaptida tog'layapti Poliția la că din spăvăroșe! Allahu Akbar! Doamne, știți ce n-am făcut de harca? De harce! Dacă nu mă ne dăm fina! Ala de harca, nu mă Allahu akbar. Qara, ha, qarni qo'ysat. Fatha. ونصر من الله فتح قريب حركت Bir necha daqiqalardan so'ng hujum guruhining asosiy hadafi bo'lgan murtadlar sangari Allohning yordami ila fath etildi. Allahu Ekber. Ummet ricalleri. Allahu Ekber. O'sha yoqqa 8 ta o'lik olayni qilishdi-da, o'ldirishdi. Tamam, mana boshlamar. harbiy bazaning janubiy tarafidan kelayotgan 100 dan ortiq katta mujohidlar guruhi yetib kelishga ulgurmadilar. Allohu akbar! Ravina makatsa. Yosin! Zikrillah! Qayerdasiz? Allahu akbar. Allohim, o'zing qadamlarini sobit qil. Qo'ydim. Do'stlar, haqiqatda borki, shunoq bo'lgan ekanki, ular mana bu fidoylikdan keyin ko'p kishi kirib, tez g'animat masalasini ishlab chiqishgan. Ijtimoiy so'rashlar, 3 ta avtomat ikkita pik olishdi bitta grim tomat olishdi o'ntami o'n beshtadan magazin olishdi ikki baksa dishka o'q olishdi dishkani nimasini типа dishka Бачили, чего хли? Да, вакарова. А? Вакарова. Да, вахали, да. Чеши, да? Да, да, зракы. ما انا بطبخ كفر ولا بيعت الله اكبر يا ابو بطبخ نكوف شتدي لا سرا بطبخ ده الله اكبر ولله العزه وللرسول لا دسر سر سيدي مخشى مخشى يا ذبح كمان مرتدين الله اكبر اسم الله اكبر الوكيل نعم الوكيل اسم الله اكبر bir necha oy oldin bo'lib o'tgan amaliyotda mujohidlarimiz dushman tayyoralarining hujumi ostida qolib ketib katta talofat ko'rgan shu sabab amaliyot qo'mondoni amerika askarlarining kechada hujum qilishga moslangan vertolyotlari yetib kelishidan oldin ana o'shanday talofatdan mujohidlarni saqlab qolish maqsadida jihod ibodatiga muhim hisoblangan g'animatlardan kechgan holda mujohidlarga chekinishga buyruq berdi. چاپ کلاسن زیر که وقت نشته زبخ کوی زیر زیر زبخ کوی سایی سایی خنجر نشته ور خنجر نشته خورد خود سایی خنجر رو که الله اکبر زیر زیر زیر زیر کوی Sangarga uyushtirilgan tezkor hujum yarim soatga yaqin davom etib, mujohidlar chekinishni boshlaganlar. maydonga josus tayyorlar yetib keldi. Ketidan MiG bombardimon samolyotlari. Undan so'ng vertolyotlar. Birodarlar daraxtlar ostida berkingan holda birinchi bo'lib chekingan mujohidlar guruhi 6 soat deganda xavfsiz joyga yetib oldilar. Qolgan guruhlar ham tog'dan tushib, tartib bilan tezda jang maydonidan chekinishgan. Jang xulosasi: bir sangar va bir harbiy baza yo'q qilingan. mujohidlarning hisobiga ko'ra 50 dan ortiq dushman o'ldirilgan. Ikki murtadning kallasi olingan. Tirik qolganlari esa maydondan qochib g'oyib bo'lgan. Yangi muhojir birodarimiz Bashir dushman tarafidan otilgan qo'l granatasining portlashidan yuzidan yengil yaralandi. Va Alloh diniga yordam berib, shaytonning lashkariga katta talofat bergan fidoi birodarimizning shahodatini Alloh o'zi qabul qilsin. Aslida harbiy bazada dushmandan hech kim qolmagan. Faqat g'animatlarni yig'ishtirishlik qolgandi xolos. Allah 12 tonna portlovchi modda to'ldirilgan KAMAZ bilan fidoyilik amaliyoti bo'ldi. Ushbu fidoyilikdan so'ng dushman qarorgohi tep-tekkiz bo'lgan. Shundan so'ng mujohidlarimiz baza himoyasida turgan sangarga hujum qilib, bir necha murtad askarlarni o'ldirishib, g'animatlar bilan chiqib ketishdi. Pokiston Karach shahrida shiyalarning ibodatxonalaridan birini mujohidlar portlatishgan. Natijada ibodatxonaga qo'shilib bir nechta uylar ham vayron bo'lgan. 50 ga yaqin shiya o'lgan. Brezi 50 dan ortig'i yarador bo'lgan. Talofat paytida bechora shiyalar yo Ali deyishga ham ulgurmay qolishgan. Pokiston Kashmirdagi Milliy kongress partiyasining boshlig'i o'ldirib ketilgan. Afg'oniston Urizgon viloyati janubida payshanba kuni bolalar mol boqib, o'tin terib yurgan paytda 7 yoshga to'lmagan ikki afg'on bolasi NATO vertolyot hujumiga uchrab o'lgan. NATO qo'rqoq askarlari bolalarni talibonlar deb o'ylagan. Bu hodisadan o'sha Itkarzey o'zicha achingan emish. Shu mintaqada yana bir voqea. 5 ta Karzay askarlari mujohidlar safiga qo'shilgan. Afg'oniston Badaxshon viloyatida mujohidlar 23 ta afg'on askarini asir olishgan. Uzoq muzokaralardan so'ng ulardan 7 tasi ozod etilgan. 16 tasi esa oxirat dunyosiga jo'natilgan. O'zbekiston Jizzax viloyati G'alla Orol tumaniga kuchli va takroriy sellar kelgan. Xalq qishning sovuq kunlarini chodirlarda o'tkazgan. Oxirgi kelgan selning natijasida 700 ga yaqin aholi endilikda boshpanasiz qolgan. Shu yerlik fuqarolarning so'zlariga ko'ra, hokimiyat tomonidan biror kishi kelib o'likmisan, tirikmisan demagan. Xitoyning janubiy g'arbiy mintaqasida 5.5 balli zilzila ro'y berdi. Davlatga qarashli axborot agentliklari xabariga ko'ra, Yunnanda yakshanba kuni peshin vaqtidan keyin ro'y bergan tabiiy ofatda kamida 30 ta odam jarohat olgan. 700 ga yaqin uy zilzila oqibatida talofat ko'rgan. Tabiiy ofatdan kamida 55 ming odam zarar ko'rgan. O'zbekiston Namanganda Allohning dushmanlari yana 11 namozxonni mujohidlikda ayiblab 5 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishgan. Rossiya Rostov-na-Donu mehmonxonasida Dog'istonning murtad boshqaruvchilaridan biri ochofatligidan to'yganini bilmay yeb, yeb bo'kib o'lgan. Iroq Bag'dod shahrining shimoli g'arbida bo'lgan portlash eng katta fojiali bo'lgani aytilmoqda. Futbol maydoniga yaqin restoran oldida ikkita bomba portlash natijasida 15 kishi narigi dunyoga ravona bo'lgan. Iroq Bog'dod shahrida 28-fevral kuni sodir etilgan portlashlar oqibatida 22 odam o'lgan va o'nglab odamlar yaralangani aytilmoqda. Portlashlar asosan shiyalar yashaydigan joylarda sodir etilgan. Misr Mansura shahrida shanba kuni namoyishchilar politsiya bilan to'qnash keldi. Politsiyachilarga hujum o'rinish chog'ida bir kishi halok bo'ldi. O'nlab odam yaralandi. Misr Port Said shahrida esa namoyishchilar politsiya uchastkasini yoqib yubordi. Mamlakatdagi norozilik namoyishlari islomiy hukumat siyosatiga qarshi o'tkazilmoqda. Amerika, Washington va Chicago shtatlarida ota-bobolari ko'rmagan qor yog'moqda. Kufur bu holatni birinchi marta deb rekordni kutishyapti va 1000 turist tayyoralarining parvozi bekor bo'ldi. 180 ming xonadon elektr toki yo'qligidan xumrayib o'tirishibdi. Va yana davlat iqtisodi inqirozga uchratganligi sababli Washingtonda harbiy kemalar faoliyatini to'xtatgan. Turmadagi mahbuslarning qornini to'ydira olmagandan ularni ozod qilganlar. Ayrim korxonalar maosh to'lolmagandan 13 ming kishini ish joyidan bo'shatib yuborgan. Amerika, Virjiniya shtati tog'utga ishongan 90 ming harbiylar yahudiylarga xizmat qiladigan burchak Pentagondan haydalgan. Pentagonning kattalaridan Shak Fidel 5 minut davomida mikrofonsiz o'zini yo'qotib, dovdirab, sharmandalarcha ma'ruza qilgan. U dunyoni boshqarish oson emas ekan. 800 ming odam ishsiz qolyapti. Dunyoni bundan keyin boshqara olmaymiz deb aytgan. Venezuela dunyoga xudolikni da'vo qilib kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshilik ko'rsatib kelgan 58 yoshlik mamlakat prezidenti Hugo Chavez saraton kasallikka chalinib, bu dunyoni tark etgan. Mali Fransiya mudofa vazirligi 3-martdagi jang chog'ida fransiyalik askarlar halok bo'lganini e'lon qildi. Uning aytishicha, yanvar oyidan buyon Malidagi janglarda halok bo'lgan 3-chi fransiyalik askar bo'lganmish. Ayni paytda Malida murtad askarlar bilan bir qatorda Fransiyaning 4000 chog'li askari mujohidlarga qarshi jang olib bormoqda. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi juma dasturimizda yana siz azizlar bilan uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يخلفها كبابيل تخرق بالرعب جدارا فدنا بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا سيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرج بالرعب جدارة